universe. Do you feel free? You on back for the legs, Never tell a fact that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks. Ин чийлчдэг шүү. UN 81 доор зураас P01 За өнөөдөр 16 дугаар байшны одоо ингээд бид нэр хөрөлцөн ирээд байна. Яг одоо нэгэн хазаасан байдалтай ингээд хүмүүсээр одоо ингээд байж гин. Амьдрал чи өөр ингээд бичлэг хийгээ байж тийч цаанасаа. Ааш. Өхийн өмнө ингээд амьдралаа бүгдийг хардаг гэж байгаа шүү дээ. Ааш шүү. Зөөр үл бичлэг хийгээл явж байгаа шүү, тэ. Тэр бэлтгэж чинь тамираа болж ингээм бичлэг хийж байгаа. Ой сан юу ч мартдаггүй өстэй. За тэгэхээр үдгчтэй. Ашиг. Та бид нэр та нар бол биднийг чихээр үзэж байгаа. Миний дуу хоолой. Зүгээр л хитэн биш та нарын юм ярих. Бид нэр зүгээр л хитэн биш та нар биш билгээ. Бид нар бол Монгол улсын иргэд. Бид нар бүгд юник. Хүн болгоо юник. Чи ч гэсэн юник гэсэн. Чи ч гэсэн юник бата. Тэдний яаж байгаа юм? Аяс эсэргүүцлээ. Тэр тэр дээр хүн парны сошиал медиа. Жохон хөвгтлийн байлгүй дээ. Манай дээр дандаа л тэгж дуурж идэв шүү дээ. Чи тэр хөвгтийг додох хэрэгтэй. Гэхдээ жохон хөвгт Энэ бүр авны лайтай шас те. Зүгээр лайтай байна уу юу? За маш. Чиг шиг. Дээр ингээ хүн ингээ дуграад юу? Тов боовнууд. Өмнөдөл гарч уур урдг юм чинь. Хүрдэг байсан. Нэг. За одоо шүү дээ. Одоо хэдүүлээ яг зүгээр яг нэг толго тойрсон ярилцдаг байдаг. Аашаа. Энд тэнд тоглоом моглоом яриашаа. Одоо тоглоом ярихгүй шүү. Аашаа. Окей. Fireman and police are too hot. За за. За яг хоо. Гэтэ та нар ингээд бэлгээ зэндээ тамира гурван яг тоглоом амир ярьдаг. Тэгээ би тэрийг ярихаар над ямар сонирхолтой болдог. Одоо ярихгүй за подкаст үеэр. За баярлаа. Нэг л их нойрдууд. Аа шахгүй. Охин шаагаач гарч. Шах. Өө, тамирад л хилдэггүй те тамира. Тамира чин тамира чин аа матч залуу. За за арай арай болох юм байна шүү. Билгээ чин бол тэгэл шаавал шаан штэ. Шаавал шаадаг л залуу. Та танаас одоо өгсөж өстэй. Энд одоо ингэ далшах чи. Яг охин шаахгүй байна. Ягаад юунаас юу шатгаад охин шаах төвсдэгтэл төрөхгүй байна гэдэг шахгүй. Мэдгэн Миланыг сонирхол үрдэг юм уу? Тийм. Би өөрийгөө бас гомо юм уу гэж хэл боддیں۔ Боддог. Гэтэ бас гүйлж гомо. Тийм бас. Яг хоо шилжилтийн үед чинь шилжилтийн үеч нь хитрхи орой явж гэж байна. Шилжилтийн үед бас өөрийгөө бас таньж мэддэг байгаа. <laughs> Би юу хүсэж байгаагаа бас мэддэг байгаа. Маар орой шилжилтийн. Би бол 11 наснда яг өөрийгөө илэрхийлсэн. Өөргөж гараатан гэдгээ би ойлгосон. Миний боов тэр шамирх тэр мөчт. Хүний сэтгэл ямар тэр сайхан мэдрэмж төрт боо ингээ шамлаа шаасч тий. Би ингээ наалцсан байхгүй яг жижиг яг ингээ үзүүрс хэсэгтэй. Тэгээд бистаа ингээл татаал тайсан чи ингээл эхлээл ингээл хажуудалд нь ингээл задарч эхлэв. Тэгээд бүр ингээд задарч. Миний бас яг би бас хүчээр задлсан шүү дээ. Бистаа ингээд жоон ингээд урагч мурагдаа ингээд цусмас гарах гашаас тий. Хайлтын шааж матсан шүү дээ. Би өнгөрөө сааж исэн чинь минийх ингээд нэг үтсэн хаарч зүгээр боо шамирсан мэс бистаа. Шамира. Би бас нэг 11 нас бустаа заяг боовныхоо тэр <laughs> наалдсыг яг урдж тасдчихсэн шүү дээ. Би нэрээ Бас бодсон юм шүү дээ. Би бүр 10 ч хүрэг байсан даа бас та. Зүгээр их мчээ бөхсөй хараад баг саамаар санагддаг байсан. Хүнээрээ <laughs> хүн таа тэгдэггүй байсан юм уу? Мэн тэгдэг бас. Ус мосонд орж онго нууцаа хармаар санаж магадаад биз та. Тэрилж мэрэлдэнгүүд энэ. Их мчээг юу гэж дээ. Зүгээр өөр өөр тэр чинь нөгөө нэг өөр бид нар чинь тийм харах юм ямар нөхцөл байхгүй шүү дээ. Аалмал гэдэг чинь эмгтэй жоохон охтуудын аалмал чинь зүгээр харах ямар ч боломж байхгүй гэшхгүй. Боловсруу гэшхгүй. Тэгээ ямар ээж юм харалтай. Тий, ээж бол яах вэ? Ээжийг бас арай их ч гэсэн тэгэл бас эвгүй үсттэй угаасаа. Төрсөн гэж биш л дээ. Гэтэ яг зүгээр төрсөн гэж биш зүгээр хамаатны ихч. Гэтэ зүгээр харлаа гэд ямар буруутхан байхгүй л дээ. Яг би бол хамаатны ихч үсэг бол боддог л байсан шүү дээ. Тий, хамаатны их юм их бодно шүү дээ ирсэн бас. Йоо тэр. Тэр чин нуус шин мөн бод саагаа шатч тий. Манай ихч нэг үед ингээл том өрөөнд ороод маад усанд орчоод Левч хөмсгөл тэр агшаа харцсан. Төрсөг хөмсөж юм атсан маягийн төрсөг хөмс. Толинд харагдаж байгаа хгүй юу? Би хараагүй. Толинд дусаад яг ингээд ийшээ харсан чинь манайгч тэр буланд авчихсан толинд үгүй харагдаж байдаг ш. Би <laughs> поо гэлсэн. Нэг үс боо боссон. <laughs> Нэрээ үнэхээр тэр манайгч мэгш одоо аим бүдүү тэр үед үнэхээр гоё бийтэй байсан. Залууч тус гүйтгэл байсан. Яа гэх. Одоо тийм охин ховор болч тээ гэх. <laughs> Одоо ч харин октод нэмгрээд түр гадуур ингээд нүд мүд ийш тийшээ гүөх гэж хэцүү те аяа шилэн тэрхүү мэрхүү өмсчихэрч хэцүү юм штэ цаанаас эргэтэй үний нүд чинь ингээд хөө харчдсан байна угаасаа л харчдсан штэ юу ч бараг бодоогүй цаага бодно л те зүгээр ингээд харсныхаа бүр сүйд нь бодохгүй эргэтэй болох ингээд харчаад ингэж харчаал өө би яга харчаа гэж тий өөрөө яга харчуу ч юм уу те а тийм тийм юм байна тэгэхгүй яг тэр үед нь шууд хараад хоо гэж харахгүй штэ <laughs> дараа нь болдог байхгүй хоёр ихтэй байна. Тэгээ ойр орхон одоо яаж гол те төмсгөө сулж ах гол. Одоо манай ихнэр үсвэлтэй намайг ёсо телевиз үзүүлэхээ боллоо биз та. Яад. Хартаад. Телевизтэй хартаад оо. Кивиг кивиг хартаад намайг. Дээшээ микрофон аа нөгөө тийш синик гэд тэр талраа. Аа наач. Кивигийн клип нөө нэг намуунагийн юу Тий, ер нь зүгээр ганцхан ормоо. Зүгээр ингээд телевизээр гарна штэ тий. Ингээд гарангууд дуу муу явна штэ. Жохон задгаа авцсан уцтай дуу муу явна гоцтай. Йоо чи юундээ ийшээ хараад зогсоод байгаа юм ч гэсэн. Би одоо яах юм бэ? Хэцүү юм тий. Тэр чинь чи бүр яг яг нөө нэг нэг намын дарангуулд орт, нэг алны дарангуулд орсон шүү дээ. Тоталитар алан болоо шээ. Диктатор. Диктатор. Ким Жонг алаа шээ тий. Юу амар ус төрийн сая үг хэлэг орж ирсэн бэ. Зүгээр шууд шууд тийм гарч иргүүд нь суугаа ингээд газ ингээд нүдэн дээр нь солил бас арай өөр юм биш үү тий. Түгэл бүр лалрын шаана. Йоо. Зүгээр яг эмгтэй хүн ч гэсэн бас гой хөх харахаараа бас тэр чинь бас ингээ гой гэж санагддаг гэсэн. Тий эмгтэй хүн бигдэг байхгүй гой өөр. Гой биетэй эмгтэй хүн гаруулаас яг тэрийг бол бас амар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Яг ингээ хойлоо үзэт байж та тий. Өө яг хажууд нь зүгээр яг яахгүйгээр нэг нууцаар харж яхахгүйгээр те гараар нь ингэж тэрийг харахгүйгээр тэр цог үзээд өө н ямар гоё бүсгүй вэ гэдэг юм те. Тэгээд явал бас зүгээр яг зүгээр сайхны өмнө нүд буруугүй гэдэг шиг. Тэр нь би бидний юм бас тодорхой юм ихтгэлцэлтэй биш та. Тэгэхгүй би баг ингээл харуулахгүй байх тусам биш та баг хараад байгаа юм шүү. Тэгэж шүү. Үзхээр яадлан гэж. Хүн бол уусаа хориглох тусам л зүтгэж те. Гэтэ би нэг араа нь тавьж байх юу ерөөсө бодохгүй байсан л та. Утахгүй юм санагцлаа муух штэ. Угаас нь муухай юм байл л дээ. Гэхдээ дээр үд штэ. Өөр яг нөө овг аймаг те. Чул яг хүн хүн нэгдлийн үед бол яг хүмүүс чинь ингэж овг аймагаар амьдардаг байсан гэдэг штэ. Тэр үед бол тэр үед бол эмх нэг нөө амар олон олон эрэгтэй хүмүүстэй ингээд одоо нэг одоо нэг 100 хүнтэй омог өй гэж бодсон шүү дээ тий. Тэгээ хоорондоо ингээд зүрх хамаагүй унтчихдаг байсан юм байна л да. Тэгээ ингээд цаан ч нэг улаан улаан сацдаг байгаа. Тэмүүгээ. Тэг хоорондоо ингээ унтж мунтсдаг. Тэг хинийх нь хүүхэд нь мэддэхгүй бүгд яг хүүхдээ ингээ яг бүх эрэгтэйчүүд нь яг хүүхдээ ингээ адилхан ингээ яг харж хамгаалдаг тийм байсан гэсэн. Тэгээд сүүл рүүгээ одоо нэг эцгийн эрхт ёс руу ороод эрэгтэй хүн яг нэг эмэгтэй хүнийг яг миний эмэгтэй эмэгтэй яг тэгээд тэгээд ингээд яатсан байлээ л дээ. Яг нэг нэг эмэгтэй. Гэтэ Монголын нөө дээр үе хаад ноёд бол яг бас олон эмэгтэй хүн Юу. Гэхдээ яг эмэгтэй хүмүүс шүү дээ. 30 нас гараад бүр бүрийн им хүслэн хүслэн тачаал мачаадах юм амар давмалдаг ч аахгүй. Нөхрөө сонирхоо болдог заяа. Хичнээн сайхан болчонтой, хичнээн царайлаг залуу ч юм уу. Эсвэл хичнээн тэр үедээ хараад бүр ийм залуутай би суучаа хийжээч тэггүүдээ гэж бодсон хэрнээ 30 нас гараад өөрөө өөр хүн бүр хайгаа эхэлдэг ч аахгүй. Өөд нь штэ. Өөд та тий. Шив шин хүнтэй хийн гэдэг чи гоё гэдэг. Гоё штэ. Угаасаа би Би хаяа ингэ унтж мунчих таа гэсэн тэгж боддоо шүү дээ. Шаалж шааж мажих таа. Өөр хүнтэй ингэ унтаад ингэ төсөөлж мөсөөлөл. Тийм. Тэгж чи тэгдэггүй юу? Тэгдэж. Тэгдэгтэй өөр ирэхгүй нэг тийм сонирн бодол орж идэв юм шүү дээ. Эсвэл ингэ би шаагаал өөр хүн амруу ингээд хүлээд хийж бол илүү тачаалдах болов болж байна. <laughs> Биш яах. Тийм шүү. Үгүй тэгж бодд юм аа. Зүгээр яах вэ? Тэр чинь нөгөө бодол шүү дээ. Хэрэгжүүлэхгүй хизээж тэгж чадахгүй л хгүй. Гүн чинь угаасаа хардны хайр түүний юм. Хизээж тэгж чадахгүй юм аа зүгээр тэгж төсөөлөө тэрнээсээ таашаал авч л. Юус нь тэр бол нэг акт буруу юм биш. Яг хүнд ярьж байгаа бол донтоо гэж хүн хүлээж авна. Яг миний дахин дотор тийм бодсон бол хизээч би өөрийгөө буруутгах болох. Зүгээр би хизээч уус тэгж чадахгүй. Зүгээр яг тодорхой хэмжээнд таашаалаа тэндээсээ л авах. Тэр хүнийндээ ингээд зацаал дуусгаал оо юу бодчихвоо гэж үнсэж. Яг тэгдэгтэй олон жил бодоол олон сар маа өдөр мөдөр бодохгүй шүү дээ. Хайртай болж болоолоо. Тэр тушаал өөр тустай байд юм шиг л шүү дээ. Эртээ эрэгтэн бас ингээд нэг эмхтүнтэй амар секстэй дүрийг таалагдаад байвал бас хайртай болчтой юм шиг тий. Дурлаа шаачдаг шиг тий. Тэр нэг аланд нэг сексээр ингээ сексээр авсан сексээр эсвэл хайрсалсан юм тийм хүн одоо ингээ амар тийм хартай болчт юм байна. Үнэндээ л чиний одоо чамд өөр хүн түнд боовш тасдээ шүү ч гэж. <laughs> Чиний чиний ярьжсэн тий чиний хэлснээр чиний ярьжсэн яг тэр бол надад яг тохиолжсон аахгүй. Боонг үнэрлж байгаа аахгүй юу? Өөрөө яхасан боонг үнэрснэ. Өөр хүний сперм үнэртэй юм байна. Өөр хүний. Үгүй өө чиний сперм саяхан гарсан байна. Шинэхэн сперм байна. Чи хаана юу хийсэн байсан? Бүр сериус би цоглоод байгаа юу яриад байгаа. <laughs> Яг төмсөг барьж ирсэн. Чи төмсөж байгаа юм суул унжгаар байгаа ч гэсэн. <laughs> Нэр үннээр тийм тохиолдоод сэтгэл зүгээр боо саасан байвал яах юм? Түл бараг итгэхгүй шээ. Би гадаа гараад нүг гадуур явж орж ирсэн болохоор аа тэгэж бодож байгаа хгүй. Би зүгээр гин цэгэрл хөдлөө дэлгүүрт явж байгаа гин саамар санг нойлноор саац юм аа гэвэл итгэхгүй бах тийм. <laughs> мэдээ яагаад та нарыг харддаг уу бас би юу бол нэг амар харддаг шүү дээ ерөөсөө нэг над тийм сонирхол байдаг байхгүй биз тэгээ яг барай шаачвал бүр яалч уурлах яалчгүй ингээ барай шаачвал ингээл бүр дотроос ингээл яг хүн ургуулan боддгийг шүү дээ хүн угаасаа ургуулж боддог яг тийм ургуулan бодох чадвар нь хитрхи ягаал бүр ботоо шаачдаггүй яг ингэсэн байна яг би ингээл биткойш яг явхдаа би канад руу явхдаа манай ихнэр салцсан ус ихгүй бүр саллаа болий гэж би бүр очоо манай их над руу ингээд юм бичээд тахт би хариу өчгөөр блогч мологлоо юу ч бичиг харьцаагүй байжгаад яа Монгол би хурж ирээд хүүхдээ их нэртэй бас Канадад жоохон авчичаад тэгээд би уцруу залгаад чи хурж ирэх нэг жоохон авчихгүй би ингээд өгчөө шууд эргэж хараа буцаа яваад гэсэн хөөхгүй тэгэл дараа нь би бодоол гэсэн чи хүүхдээ санаал байна бас их нэр их нэр бас гоо жаргалтай байсан мөч мөчөө бас бодоол тэгээд нэг өдөр уулз үзээгээл уулзаа хоол мод тэгэл тэгэл үйжсэн тэгсэн чинь зүгээр ингээд утсан зүгээр ингээд хангана шагаад чи уцаа аваад ярьчихгүй дөө гэсэн чи яах юм бэ маяг. Тэгэнгүүт нь бистаа гэд би тэгээ 0 орсон байхгүй юу? Уцаа ингээд тавьчаа 0 ороод тэгэнгүүт нь уцаа би хараасан чинь нэг 99 01 минут дууссан. Тэгсэн чинь яг орсон яг мессеж ирэх шааш тийм. Харсан чинь юу хийж ийн уулзахгүй яах юм ахгүй шат тийм. Тэнгүүт нь бүрээс та юу гэж. Тэнгүүт нь би өөр хуцаа залгаж явахгүй зүгээр дуугийн сонсгоо. Тэгшин залуу байна уу гэж шат. Тэгэхээр аа буруу уцруу залгачих уушлаа. Тэгээ гарч ирэхэд асуухгүй юу? Юу нь асуулаа гэсэн чинь юу яа таа гэж манай ажлын хүн тэрхшаа тий. Манай ажлын байрны хүмүүс. Гэтэ яг итгэний би одоо л итгэж байгаа л яг хаа. Тэр хүн юу ч болсон маань хамаагүй. Би бол эхнэрээ бас адилхан араар нь тавиа явж байна. Тэр үднээс л би уушлаад байгаа байхгүй. Тэрнээс би араа нь яг үг манай эхнэр өөр хүнтэй ингээл имчсэн мэдсэн бол уурна л та. Тэгэл ингэсэн чинь яасан чинь ажлын өнгө шаадын тэнгуут нь бистаа би орой гэрт нь хүргэж хүчмөд орой шууд уцрын салгаад аа баян чи бат хэрлэгүүд эмхтэй тайхгүй гэж асууж байна. Аа тийм тийм. Чи хин бэ гэхгүй юу? Би нөхөр нь чи хин бэ гэсэн юм Тэгс чи аа аа нөхөр юм уу? Аа. Аа би хөшөө юу байна аа хөшөө нөгөө цэцэрлэгийн ангийнх нь хүүхэд байгаа юм аа. Шат юу вэ хэвээ? Шал өөр юм. Аа за загчин би шууд ойлгомжсон байхгүй юу? Танай ажлыг чинь ангиж ажлыг чинь залуу яг ажлыг чинь яг ажлыг чинь залуу тэрнээс өмнө чи тэр хүний танихгүй юм уу? Төхөн ажилд орсны ойноо таньдаг болсон юм гэж чи тийм ээ гэж бичих واخхой. За тэгэхээр нөгөө залуу болгоо цэцэрлэгийн анги хөнгүүт нь биста ингээд хав сонин болоо шаарчих واخхой. Тэнгүүт нь биста өөр за яхаа яхаа ингээ агчиг л яг би би ч ингээ үзмэр сагдаад багш өөрөөсөө бүр яасан те олж мэдгүй отгойн одоо ингээд бүр салах хэмжээнд тулцсан байна уу яасан байна гэдэг мэдмөр сагдаад багхгүй тэнгуүтээ дараалахж уулсан гутаа бас та уцыг аваад бүр алвар угаар хэрэлдэн байж та бараг аваад гэж уцыг аваад ингэж өргөж жоод wifi орцоос багхгүй оронгуудаа зүгээр мессенжер л оронгууд бүх мессенж гарч ирж штэ мессеж оржингууд нь тэг явж байгаа тэр залуугийн тэр залуутай бичсэн юм байгаа байхгүй юу мессеж зүгээр мессежээс гадна тэрнээр залаад ингэсэн чинь нөгөө залуу кино үзэл даа мэдэл та гэсэн чинь манай ихнэр харин чамтай чамтай кино үзт юм уу гэж бодож юм оч гэж байгаа. Тэнгүүт нь зүгээр л тэр үед чинь хоёр салцсан байсан юм тест. Бараг сүулт хурж ирээд ч гоё хурж ирээд. Тэг хурж ирээд чамаг байхгүйгээр ер нь харьцдаг байсан. Харьцсан л юм байлаа л те. Яг би нэг муухай зам гарцсан юм л та. Яг үндэл манай ихнэр дараа уйлаад би ингэж явахгүй. За ойл ингэж ингэсэн юм байна гэсэн. Ойл ярилцсан юм ч гэсэн. Яасан юм ингэ. Тэгсэн чинь манай ихнэр уйлаа л гэж яг үндээс хөө чи тэгж над руу тэгж бичсэн санаж байна. Тэрнээс хойш би үнэхээр намайг чи эмхтэн үнийн нүдээр хайртай мэртэй биш болсон юм санагдсан. Би болохоор нэг жоохон муугаа уур хүрээ тэр хүн нэг хадам мадамтай хэлтэй явцсан болохоор жоохон уур хүрээд. Тэгэл бичсэн аахгүй нэг юм бичээл ингээл хайртай мэртэй хайртай ойлоо буцаа нийлэмлэнгүүд нь. Юу ч юм юу үсгээж ойлжээ би чамд хайртай чөлч би өөр хүнд юу сайн болох юм шиг байна чамаа юу ч хүсэх мөс над тийм чамааг бүр бодохоор сонин санагдаж байна. Ингээ бичээ явуулсан аахгүй. Тэр ингээ мартаа шаасан. Тэгээд тэрийгэ биста буцаа уншсан чинь нээрэл эмхтэн хүн ингэж гомтохоос юу яахав те биста ямар хэр чи ямар хөдөлгөөнг амтан байгаа шүү те нөхрөн саллааг явж авчих одоо ямар бас зүгээр байгаад ч хэцүү үст те бас хүн хүн юм чинь тэр үүднээс бодонгууд л хүн шүү те бодонгууд угаасаа л те угаасаа л тийх ёстой яахав те угаас хүн юм чинь ганцаардахгүй хичээ нэмэгтүүн те ялангуяа хүүхдтэй нөхөр аяа өвцөн чи ганцаардахгүй хичээ хэрэгтэй үний халамж халамж боломжийн хайгаа үзэн тэнгүүд л яг эсэмдэр бол миний буруу болчих واخгүй тэр бичиг мөчгөө надад хамгүй болоош Тэгэнгүүт л өөр ирэхгүй за за ер нь л унтсан чи унтааг өч байв хэвээр. Би өөрөө л адилхан унтсан, араа нь тавьсан. Хүн болгон тийм шүү дээ. Тийм болохоор өөр өөртөө ухаал харсан л та. Араар нь тавьсан тэр чи мэдвэл чи яах вэ? Намаг намаг мэдүүлв. Үгүй чи мэдвэл. Би мэдүүлв. Би мэдвэл нэрээ. Би мэдвэл уурлах э, арслан шиг л болох хаа. Зүгээр л зүгээр тэгж төсвөл хамгийн талын зав яах вэ? Араа нь тавих бол асуудал. Гэтэ хамгийн лалрын нь бодол нь яг чи чамтай ингээд үнсэлцэл инээлж хөөрөлдөл тэрвэлж үнсэлцэл тэгэл тэр чамтай яг сексигээл баярлал жаргалтай ингээд доорч ягаал те бүх юм хойлоо мэддэг болсон яг ингээд өөр хүний дээр доор орчоод ингэ байж исэн ингээд байж исэн да гэж бодохоор мөн ингээд хүн тис чаддаггүй бас яг тийм аратан зан гарч ирдэг байхгүй Тэнгүүд нь ч бас өөрийгөө содно шүү дээ. Би бас араар нас тавьчихсан. Би араар тавьсан. Тэнгүүдээ эргэтэн өөрөө өөртөө хийж нөгөө нэг бас хизээ ухаарч нэснэ бас буруутахгүй зөвхөн эмгтэн хүнийхэн тэр явдлыг бодоод. Ерөөс чин чамд чи хуурсан да гэсэн бодолд хичнээн орж ирсэн ч тэрийгэ чи хүлэн зөвшөөрөхгүй заяа. Хичнээн чиний үнэн байсан зөвшөөрөхгүй. Зүгээр л чи тэр эмгтээ миний энэ эмгтээ ингэсэн баг эмгтэн хүн их ёсгүй юм шиг санагдав. Ингээд. Тэгээ наад чи би би бас нэг хүнээс бүр яг яг тийг сонсчихсон. Тэгээ тамирч тийг сонсчихсан юм те. Тэ. Сонь те. Тэ. Ти сонь л тоо. Тэгвэл хамгийн яг тэгж бодонгууд л Тэрнээс ч яах вэ? Ядарч юм. Ядраг бай. Тийм үү? Анч сонирхолтой шүү дээ, тийм. Үгүй. Зиндээ унтаад багш. Унтаад наа. Зиндээ. Хөшөө ийшөө орондоо гараа унтчихэж та. Амруул амраач. Зиндээ гэсэн. Аа, хүчээрүү. <laughs> Яагаад тэгш. Чи дотор юу гэж бод. Гүй зиндээ. Одоо болно шүү дээ. It's time to come back. <laughs> Аашаахгүй. Ивэгтэй хүн яг зүрм ярил таасан. Үерчээснаасаа яг суугаад хүүхд болонго шал өөр бас. Өөр төвшин очиж шааш шүү дээ. Хүүхдтэй болонготой. Хүүхдтэй болоод ингээд янгоо шал өөр бүр. Аа. Ээж тэгээ дээрэс нь ээж гэж бодчихгүй ч яг биднээс хүсэж байгаа эрэгтэй хүнс хүсэж байгаа тэр хайр халамж бид нар хичээж баг хизээч юу ч өгөөд баг тийм баг л дийлхэргүй тийм хайр халамж үсээ. Над л бичний гоё хоолнд оруулаач те нэг аа би юм нэг актер юм шүү хоолнд оруулаад цэцэг мэцэг авч өгтэй хавсаал ингээл хайртай дуртай илхээд хайртайгаал хилээл хилээлэх мөртлөөл яг бод байдал нь надаас өөр юм өсөйдөг байхгүй яг нэг уурлаад нэг янгуута миний тэр хийжсэн юм бүх юу ч биш юм шиг ярьж байгаа байхгүй чи угаас бол тэр чи юу ч тэгж хайраа илэрхийлдэг ингээл надад би <laughs> өөр яаж хайраа илэрхийлэх ёстой яа ямар хараа хайраа илэрхийлгүүж бодохоор киноны юм яриад байдаг байхгүй юу одоо чинь хүчтэй нэг кино гараад нэг залуу ингээл албаар өөрөө өвчтөн болоод түргэн төснөө нөгөө хүүхнээ дуудаал нөгөө хүүхн ингэс чинь босч ирсэнэ. Шууд бөөгж гаргаж байл хуруунд нь зүгч юм уу те. Йоо ийм ийм джентльмен залуу малуу гэл. <laughs> Тэнгүү чи одоо би тийм их хэвчтэй ч юм уу. Чам тийм ч ийм их сэтгэл байна уу ч гэх шиг. Тэгэхээр ч одоо би одоо юу гэх юм бэ? Кино шиг юм байна. Жон хүн бас эмгтэй эмгтэй хүн бас яг тийм юм бас гоё санагдах. Гоё гоё санагдалтай. Гинт мэт цэцэг мэцэг. Twilight-ийн Edward шиг стал те байн хамгаалалаа. Гэр орнд нь орж ирэл гэж байна. Гэтэ юунаас хамгаалах вэ юм бэ? Чаннуудаас ааш. Энэ олон чаннуудаас. Өөрөө. Авал та гэж байна. Манайсаа микрофон аваад яар. Та нар ингэж боддгоо. Нэг секшн лэмийн хад ингээд чи ингээд хийжтэй те. Чамд ямар шиг ингээд мэдрэмж төрөхгүй зүг ингээд жоохон хуурай охтны хийсэн чим ингээл нөгөө хүүхч нэг хүсэхгүй заяа. Яг чамаа ингээд чи хийгээл ингээд аим чи өөрөө өөрт ингээд таашаал авах штэ те. Тэнгүүд яг эмгтэн үнч яг чам чамтай яг яг л чамтай адилхан тийм таашаал аваад тэгдэг те. Өөрөө ямар ч утгагүй шахаад байлоо өөрөө чи ингээд хүсэг ухт нь хийж мэгээд ингээд гэтээ өөр чинь хүсэхгүй зөө. Тэр эмэгтэй хүн чинь хүсэхгүй чи хүсэхгүй үнэнээ хэлэхэд хичнээн ингээд хийгээ хөдөөдлөө. Заавал нэг нь хүсчихийж нэг нь аим гоо тааш авч нөгөөт нь яг адилхан тааш авт юм бэл. Тийм уул нь юу тийм бэл. Тэгэхгүй би бол зөндөө үзсэн л дээ биз дээ. Эхнэр дээрээ чи өөр хүнтэй ингээд хүсэг ухт нь юу юугаас нэг хачим өстө хурж ирэл тэрж явал үнсэлцээл тэгэл барыг хуурай хүсэг ууж хүсэг амжихт ингээд хийгээл ингээд ингээд Тэнгүү нөгөөт нь бараг хүсгүй байсаар бол тэгэл гараал яваад. Тэгэхэр ч сонирн болчтой. Тий, тэнгүүд аим сонио. Надад шигсэн амар тийм таашаалахгүй. Яг ингээл 50-ийн өмнө тийм худлаа хөдөлж исэн яг 50-ийн өмнө ингээл гинт аим гой мэдрэмж төрөөл. Ингүү нөгөө чи яг яг ингээл аа гэж хэлж байгаа юм юу ямар гоё юм бэ ч гэдэг юм уу те. Чиний хэрэгцэн чи ямар том бэ ч гэдэг юм. Ингээл яг яг тэгээ хэлж байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд тавьчихгүй те. Ингээл яг хөрөг нь яг хүсүүлж явах тэр бүчтэнд би ингээд аим гоё мэдэрч байгаа гин тавьчихгууд яс тавьчихсан юм юм өө. Наа чи би босгоодгүй. Дахиад хийя маяа гэл ингээл. Стах гэж байна. Яг тэгзгэл юм байна. Тэргээл залуустай юу н хандхад. Дээд наад дээд наад чи би юу мэдчихсэн юм чи. Яг л хүсүүлж л дээ. Нилэн дээр. Бацаан багта. Гэтэ одоо тэр smoke cigarette. Smoke татах дуртай. Smoke татах дуртай. Yeah. I stop. I cool. A cool. Одоо ихтэй тэгээ нэг үерхэл хүн ирхэл гэсэн чинь санаж юм шиг. Чиж угаасаа авахгүй штэ хүүхдээ. Дэмэлтэй тий. Хүүхдээ болоод яц. Чиж угаасаа бүр next level рүү хүрсэн штэ. Тэгээ одоо нэг хүмүүс чинь нэг үерхэл нэг жоохон хоорондоо үдчихэж байгаа салаад байд штэ. Тий. Тэгээ тэр бол угаасаа яг тэгж явж байгаа яг хосоо олддог л байна та. Бүр бүр яг тий амар удаан үерх хосоо. Тий. Гэтэ нэг зарим хүмүүс ч юм уу нэг заавал ч найз зөхөнтэй байх хэрэгтэй юм шиг ингээл байгаад идэж тэн. Яа яа. Аха. Одоо жишээ нь аа шоктой. Гэхдээ яг тэр мэдгүй яг сингл байхдаа бас нэг жоохон яадаг юм шиг л тийм. Байхгүй юм уу хүсдэг те. Тийм шүү дээ. Уусаа хүн чинь яг л байхгүй юм аа юу нэгчлэн хүсдэг шүү дээ. Юу гэх юм ярих юм. Гэхдээ би хүсдэг юм а тамира Тамира намайг охин хүсгүүл гэдэг юм л та. Тэгээ Тамира чи хариулт яг одоо. Харин мэдхгүй. Зогоо тийм л шүү. Тийм шүү дээ. Гэхдээ би мэдхгүй. Би жижигтэй яагаад Гэхдээ мэдхгүй. Би зүгээр боос хагаад тэгээ зүгээр болчихсон шүү дээ. Яг үнийг хэлэхдээ. Гэтэ би сүүл боос бараг саахгүй байгаа л та. Яац юм бүүм. Бач юм уу? Мэдхгүй. Билгээ. Симэртэ зүгээр л шүү дээ. Аа? Чи зүгээр ганцаардахгүй байна уу ер нь? Ой сүхэ. За за сүхэ ер нь орсон гарч тамигтах гэж байна. За яах вэ? Амраа танк хаг татах гээд нөгөө хашаас. За би гэс тамхи татчаад ирье. Би гэс тамхи татчаад ирье. За тэмүүгээ суу. Тэмүүгээ юм ярихаар ирлээ. Тэт тэт тэт тэт тэмүүгээ. За яг юу нь яриараа. Наачаа нэг тал руу нь тэрд ч тэ. Синик синиктэй тал руу. Олчин тэ. Олцсон уу? Синиктэй тал. Окей. Сая юунийд гарч илаа. Үерхэл. Үерхэлтэй. Үерхэл хайр. Тэгээс ер э, хичээж ер нь бас заяаныхаа нэг сонгох хаа. Тэр их тийм их хүмүүс. Тэгж үзэж байгаа л да. Өрхөж байгаа. Тас нэг тийм нэг э, яг бүр өрөхгүй бол ингээл бүр ух гээд байгаа юм шиг тийм юм бас жоохон тэнэг санагддаг юм байна. Тэнэг ч юм одоо тэгээ бас жоохон амьдраа тэр хоорондоо бас жоохон юм хийх хэрэгтэй байхгүй хүнчсэн бас ингээд яг э, ардаа татлаа төтлэйгүй багт тий. Тэгэж бодож байгаа сүлээ бит. Болохгүй бол ер нь хортгон шиг салцсан дэр тий. Хоёрын оронд бие бинийгээ зааваач. Тийм. Тийм зовцсон үе ирхэл үүд штэ нэг зовцсон харилцаа. Тийм. Аа тамирас тийм юм бас зөндөл удсан да тий. Мэдхгүй <laughs> юм. Юм юм зодуулж модуулаашаа. Тий. Зодуулсан. Гүү. За зодуулсан ч ихтэй зохиулсан. Ундааны савар. <laughs> Чи ер нь юу гэж хэлмээр энэ дээр? Мэдгүй мэл авлаа тийм амар бүр сүрхий амар бүр бүр тийм зовцсон юм бол байгуул юмсан. За. Яг мэдээж амар хэрэлдэж мэл да муухай юм байсан. Гэхдээ гоё юм ч гэсэн зөндөө байсан. Тэгэл одоо бол амар санаж л ш тэгэл. Тий, айгуул санаал. Аа э, бидийг та нар ойл та бидрийг ойлгож байгаа. Удааны савар цохиулахаа санаж гинөө. Гүү. <laughs> Юу тэрийг санаж байдیں۔ Хаврын синдром гэдэг манайх юм. Гэхдээ ер нь тэр ундаан өнөсөр зохиулаа тэр мэрж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь миний буруу штэ хэрчэн зүгээр. Хэрэг ямар ч утгагүй өөрөө ингэ бангарчаад гэсэн бол угаасаа юугүй тийм амар дургуут тэнэг штэ. Миний буруу болохоор би амар тэгэл яахгүй нөө. Чи юу хийсэн? Яагаад тэгэх зогсөө? Аа, энэ тэл өөр өхөн мөхтөдтэй бичмэж л өөр тэгтэл. Энэ уур нөргсөн би. Аха. Зүг зүг. Тийм. Одоо л харьцахгүй байх тий. Тийм. Харьцмаар л ш тэгэл ерөөсөн харьц. Баян на бүхнээс блок блок л чадах юм шүү дээ. Гэтэ ер нь баг амар марцсан ер нь. Тэр ч ихтэй одоо ингээд салсан. За одоо ер нь болсон л хэрэг юм тий. Тийм. Эрэгтэй хүн чинь ер нь тэгдэм ш анх анхны яг нэг тийм serious нэтэ хоорондоо дотн харилцаанд орсон тийм нэг энэ яач нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр нэг хоёр аа тэгэлээ анхны хүн дээр амар хайртай болол тэгэл тэгээ тэр нь бүтггүй байвал тэгээ шууд ер нь амар тийм Тий, тий. Тэгээд хаягдаал тий зүрх нэмтрэл жоохон тийм яд юм шиг л эрэхтэй үнд ер нь тийм нэг тохиолдолтой. Ер нь анхны анхны хайр. Мэн бас тэгжлээс их сургууль тогтой нэг охин таягдаал гэж амар тэр үед амар хайртайс одоо гэхдээ яг тэр үеийг бодохоор жоохон яг өөрийнхөө тэр үеийн тархийг одоо бодож явдаг гэсэн юмнуудыг бодохоор бас жоохон жоохон ч байсан юм шиг. Бас ихтэй тий жоохон л байсан л да. Тэгэл одоо болохоор бодохоор бас жоо инээдтэй юм шиг. Гэтэ би одоо тэр охиныг ингээл одоо ингээл харуул ингээд ямар ч тийм нэг амар үгүй яцсан юм байдаг шүү дээ. Зүгээр л тааралдвал ингээл тийм гоё гоё л үт. Гэтэ тэр охин намайг ерөөсө игнорлдог гэшээ. <laughs> Годомчин тааралтай ингээд би хүүхдээ төрцөө явьжсан байхгүй юу? Хүүхдээ ингээд тэрэг тэрэгтэй тэг ингээд төрөө явьжсэн чинь яг өөдөөс яг алхчихсан байхгүй тий битээр ингээд би яг сайн нөгөө гэл ингээл амар энийг илтгэсэн чинь шууд наашаас арснаа шууд доош хараа явуудагддаг. Тэгээ тэр болохоор тэрэнд тэр охинд болохоор одоо тэгэл би нэг хүүхэд мөхөдтэй болцсон те. Энэ одоо хүүхэдтэй болчих яах ганаатай ярих гээд байгаа ч гэж бодож иж магадгүй. Гэтэ мэдгүй юу гэж бодож байгаа би мэдгүй л те. Гэтэ надад яг тэг санагдсан гэж байна. Гэтэ тийм гоё юм уу. Гэтэ одоо би ингээд өмнө яг амар яаж бодсон, сайн болж гисэн ч юм тийм дурлж муралж гисэн тийм охтойгоо бодгоор одоо ингээд тааралтай яхад бол яг л ингээл буцаас ирэх гээ шахаад байдаг шүү дээ. Буцаа бүр яг дахиад хайрлах гээ шахаад. Гэтэ энийг битээ сонсороо миний эхнэр. <laughs> Ой эхнэртэй бол хамгийн хайртай л да яаж ч бодсон бэ та. Ямар ч охиныг бодоод сааж магаа те. Нэг чи хүн эрэгтэй хүн чи ингээл төсөөлөл саад штэ те. Хуучин секс гэсэн хөөх мөхний бодол. Тэгэл яг тэрийг бод саагаал яг тавихад бол яг тавьсны дараа яг л бодит байдал шааж байгаа юм чи. За шаалт миний эхнэрийн хажууд энэ бол юу ч шиг бодож байгаа юм чи эхнэр бол яг яг л яг л гэр орнолтой яг л гэртэй байгаа юм шиг санагддаг. Эхнэрийнхээ өнөрэнд ашигласан. Тэг чи бас тэр эхнэрээс чи хүүхд авсан шүү дээ. Аа. Тэгэхээр ч бас өргөж авсан. Тийм. Биш ахгүй. Тавстаа. Яг тэ яг тэ эхнэр чинь яг гаргаж өгсөн шүү дээ. За яг тэр мэрч яг. Тэгтээ яг тэгж бодохоор бас бас бүр гоё үст тий. Би тийм гоё хэлгүй яах. Би би нөхдөд хамт одоо хүүхдтэй болсон бас ингээл. Тэ жоохон нэг шах. Яг жоохон дарамттай л ахалтай жишээ мөлий эрт хүүхдтэй болсон. Дарамттай. Тийм. Их дарамт байхгүй. Яг дарамт Мэн чи харин ч азтай шааж байгаа юм. Ямар тийм амар амар хадам мадам байхгүй гай гайгүй манай хадам чинь их гоё хүн байд штэ гэх шиг. Намаг одоо барыг таргалуулж байгаа хоолороо гэх шиг. <laughs> Сүхэгийн хадамд хадам дээр юу нэмар байрстай. Хадам гэдэг хүний гэхдээ яг тэр сонд хадам үргэн ч юм уу бэр хадам гэдэгтэй яг нэг харьцаа нэг цаанаал нэг тийм бас ичнээн бас тэ сонирм байд шүү дээ бас л бас л нэг нэг дасчихгүй ч юм шиг тэ яг өөр хөр байж болохгүй зүгээр ээжээ гэж анх дуудахад хүртэл их сонь санагддаг шүү дээ тэгээ миний хөө гэж надад дуудах хүртэл бүр бүр сонь тийм strange нэг сонин танихгүй хүн тэгээд уудаад байгаа юм шиг. Сүхэ минийхөө тэгээд дуудах муудах хүртэл одоо ингээл хаяа маяа тэг минийхөө гэж эсвэл миний дөө гэж айд андуурд хийчих тохиол. Сонин юм уу зүгээр дасаагүй болохоор тэгж юм уу? Дасаагүй угаасаа хадмаа яг бүр нөгөө нэг сайн хадам байдаг шүү дээ. Яг сайн хадам гэхээр одоо биний бодлоор Улаанбаатарын хадмуудыг нэг сайн хадам гэхгүй заяа. <laughs> Яг хөдөө хөдөө мөдөөний хүмүүс бол үнэхээр их хадам шиг хадам байхгүй юу? Тийм үг байдаг шүү дээ. Ирхэн юу гэдэг хөргөн юу гэдэг л үгүй хөргөн хөргөний хүч хөтгөл юу төлөө. Хөргөө үгүй хүч. Тий тэр мэрчин бол яг хөдөө мөд яг хөдөө мөд би бол тэгж бодохгүй. Манай хатан болох надыг шал угаалгаад аяг цэвэрлүүлэх гээд аяг угаалах гэж. Тийм хүн нэг жижиг эмхтэн хүний ажил хийх гэдэг тэгэхгүй юу. Тэгээ миний дор хоёр өөрөөс надаас дүү миний дүүш хоёр хүүхэд байгаа. Тэдний хүүхэд. Тэнгүүд надад тэдний ээж уус аяга угаал шавар шахатай ноцтойд надад эр хүний хувьд надад нийцэхгүй байхгүй Тэрнээ бол хадамд нэг юм болдтой. Энэ бол угаасаа Улаанбаатар ямар ч ер нь хадамууд тохиолдсон юм шиг байна. Айга угаач гэх юм уу тий. Эзэн айга угаач ч гэх юм уу. Над болохоор би хөдөө өөрөө багаас өссөн болох над тэр бол нэг сонирхол биш гэдэг юм. Яг хэрвээ миний хадам хөдөөний хүн байсан бол би үнэхээр өдид бол бүр магтуулаад сүхээ шиг сайн хөргөн байхгүй явж байгаа юм. Зүгээр л хадмын тал дээр л угаасаа тийм сонин би бол нэг эерэгч биш сөрөгч биш яг л нэг дундын баримтлсан шүү дээ ер нь. Нэг хадам гэгүүгээд тахчих байхгүй Гэхдээ бол ихнэр хүүхдтэйгээ тустай амьдрах бол бүр хамгийн жаргалтай. Бүр үнэхээр тэр хадам мадам баг өөрийнхөө ээж авааг мартчихж байгаа юм чинь. Бараг хаяа ингл ихнэр хүүхдтэй байж байгаа зүгээр ярихад ингээл ээж мэж ч юм уу те хадам ээж мэж залгаал ингээхэд бол авмааргүй санагдаж байгаа юм чинь. Би би үнэхээр ингээл жаргалтай. Над өөр хинж ямар ч хүн залгаа надад хэрэггүй те. Ер нь бол өөрийнхөө бараг ээж аавыг хүртэл ингээл залгаал яриад жоо ууж мутахад бараг те. Хүүхдтэй тоглохгүй ч юм уу. Жоо төвөгшөөх гээд байдаг байхгүй юу? тэд нэг буруу юм ярих гэдэг юм шиг эсвэл нэг заах гэдэг юм шиг би нэг заалахыг боддгоо яг бол хүн чинь их хүн чуугаас биеийн төрөөсөнд ухааны төрүүлэг өгдөг шүү дээ. Тийм болохоор миний ухаан миний яаж амьдрах бол миний л асуудал واخгүй энэ орвод төрсэн би өөрөө амьдрал авч ганцхан амьдрах амьдрал дээр эцэгээ тижээлгээл эцгийнхээ үгээр яваад байвал ямар амьдрал болж хувирах юм. Тэгээ наадад чинь тийм жоохон хуучны үеийн хүмүүс жоохон ойлгохгүй юм шиг байна. Социалист үеийн хүмүүс. Тий ойлгохгүй. Монголчууд ялангуяа ялангуяа ядж байхдаа аим тийм хүүхцэн шүү дээ. Аим хуучин сүгөө бас. Тий. Дээрэс нь Зарим ингээл эцэг их нартайгаа амьдрал гэдэг. Цуг амьдрал өөр гарчаал амьдрал гэдэг. Одоо Үгүй уг нь зөндөл биш. Тэгж амьдрч уг нь бас зүгээр юм шиг нэг бодлоо. Яг зүгээр л дээ. Гэхдээ бас яг одоо яг эмхтэй хүн бол өөр эрэгтэй. Эрэгтэй хүн бол эрэгтэй хүн бол гараад ингээд бас эр хүн чинь бас нэг өөр юм гисэн те. Үүрнээсээ бас нисэх хэрэгтэйс. Үүрнээсээ нисэх хэрэгтэй гэж юу? Тий бүр болохгүй бол ээж автгаа яг чи үндэ 20 гараад ингэсэн бол заяа. Ээж автгаа хэрэлдэж чамгүй хол гарах хэвээр. Хизээч ээж авчин чамаг миний ингэчлээтэй үнэхээр тэр хүндэн гомсон хизээс насан туршдаа унтахгүй. Миний байр зөв алхах хийсэн сүулдэ боддог байхгүй. Манай ах надад бол зөндөө жишээ. Манай одоо хамаатны ах нар бүгдөө ээж автгаа хэрэлдэ бүр ингэдэг танд ямар юм те миний амьдрал би өөрөө амьдрал ингэ миний амьдрал танд бити оролцоод байгаа бүр уурлаад хичнээн хайртай ээж тэгээ ээжгээ хүндэлдэг хүмүүслээ тэгж ирэлдэг гарахад эдид одоо ээж нь 70 гарсан баялж байгаа юм чи миний хүүч ямар зүг болох юм бэ? Миний хүүч л өстой 90 хүн байна да. Тэг ч юм уу те. Миний хүн чинь өстой ухаарсан байна. Гэхдээ юу тэр тэр хүн чинь тэгээд бас ээж нь нөхөртөө бас хамт байгаа шүү дээ те. Аав нь бас байгаа шүү дээ. Аав чинь шүү дээ. Ээж нь аав ээж нь ганцаараа л юм уу? Үгүй ээж аав нь байгаа л та. Тэгээ аав ээж нь бол тусдаа шүү дээ өөрөөсөө. Тэгтээ яг миний хувьд л ээж яг ээж битэр хоёулнаа байхгүй. Тийм болохоор мен чинь ерөөс тэгж боддог л те. Ээж тэгж боддог. Тэр нь тэр бол өөр асуудал шүү дээ. Тань өөр өөр. Тэгээ тийм болоо би наад чинь нэг сайн ойлгохгүй байна. Чи бол ээжийн хувьд бол чи чиний одоо байгаа. Би бол яг хуу цорын ганц хүн л байгаа юм ч одоо гэр бүлдэн те. Аа бол хаяад өөр их нэртэй болсон. Тэгвэл миний өгч үнэхээр чиний бол зөв шүү дээ. Угаасаа чи аавыгаа нөхөж байгаа хгүй юу? Чи аавынхаа тэр хайр халамжийг ээжтэй туслах юм уу? Тгийх юм чи нөхөд байгаа учраас та хоёр нэг эрт. Ээж угаасаа миний хувьд миний аавын одоо юу юм бэ үүргийг оруулсан шүү дээ. Тийм одоо жишээ нь шүү дээ одоо яг хуу аа бол мөнгөний тусламж бол өгдөг л байсан л та тий. Гэтэ яг хуу яг тийм сэтгэл сэтгэл санааны хувьд бол баг төсөө байг байхгүй. Тийм болохоор би нэг сайн амар уурт болсон гэх юм уу. Тий. Манай хамаатных нават хийж муухай шаасан ээж тэлсэн бэлээ. Манай хүүхд чинь авг өсөд юм урт олцсон ч их шиг. Тэгж яаж наваа. Тэр бол угаасаа тэр бол үнэхээр би бол тэгдэг байхгүй наа асуулчмал чи ээжтэй аавд юу аавд ээжтэй хайртай юу аавд хайртай юу гэж хүмүүсийн асуулт ямар ч ялгаа байхгүй хамгийн тэнэг имж тэр байхгүй хүний эцэг чи эцгийгээ яв гэж чи хөөггүй эсвэл чи бол ямар ч буруу байхгүй чи чамаагүй эцэг чиний эцэг чинь гэсэн чиний хүүхд чинь гэсэн чамтай ярих ямар ч асуудал байхгүй ээжтэй чинь ярих ямар асуудал байхгүй хүн амьдрахгүй чадахгүй болоо болохгүй болоо салж болохос болоо сайхан амьдарч яснаа заа за бодлоо явж тийм хүн байхгүй шүү дээ яг уу сэтгэл санааны хувьч тийм ч вэ ийм ч вэ хүн угаасаа л хагас үнчин байна гэдэг чинь хүн угаасаа л эцэггүй хүүхдэн толгой том ч гэх юм уу тий. Гэтэ хүн хүний хувьд чинь өөрөх нь бодол واخгүй. Өөр асуудал. Өөр өөрөө чи яаж амьдэр чинь яаж явж чинь яаж болгож чинь тэр чинь бол чиний л асуудал. Хүн хажуудлын хөндлөнгөө шүүнэ гэдэг бол угаасаа. Харин тийм хүмүүс хүмүүс хамгаалж тийж шүүх амир дурсаахгүй тий. Нааш тач тийм. Ийм тач ийм тий. Онааш тач баян. Ийм тач ядуу. Ийм тач ууртай. Тий. <laughs> Тийштэй угаасаа наарсан. Энэ зүгээр амар тийм сүртэй яриа шааж нэ тий. Сирэс яриа шааж. Гэтэ яасан угаасаа уул нь бол хэрвээ сонсож байгаа хүмүүст бол хэрэгтэй л тээ. Тий угаасаа сонсож байгаа хүмүүст хий нэг юм гэсэн бас тэгэл. Бид бол ерөхий тийм хүү яг үзсэн юм аа л ярьж байгаа шүү дээ. Тий эсвэл хий нэгнийх нь ээж нь бас хайцсан хүн сонсож байгаа шүү дээ. Орчод байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ өөрөөсөө учраа олохгүй хүмүүс байжлаа байгаа шүү дээ 15 6 таа. Жогоо хүмүүс тэгэхдээ хүн ингээд хад сонсчоод бас хүн тодорхой юм чи ухаар тарил шүү дээ. Гэхдээ яг ингээд над жоохон багт хүмүүс хилдээс байхгүй юу? Чи ингүүл ийг нь тэгүүл ийг нь вирус ойлгодгүй. Би одоо л ойлгочих Яг яг хэлсэн юм үнэн байсан юм гээл. Тэгэхээр одоо яаж ойлгох нь те. Одоо тэгэл өөртөө хөшиж ижил одоо ойлгох юм шүү дээ. Тий, ер нь бол тэгэл нас явах тусам л ер нь л нэг жил нэг жил нэг нас нэг нас гэхгүй 23 төв чи 24 төв болоо залуу те. Нэг нас гэхгүй 23 төв хийжсэн юм 24 төвтэй алдаа гацсаад өөр хүн болдог хгүй. Хүн чинь ингээ засаарсаа ухаараа тухаард явд. Тэрнээс нь 20 чи дөнгөж сая 24 хүрээ үсттэй чи юугаа мэддий ч гэдэг юм биш. Хүнийг ерөөсөө ч хөөмжлөх, хүнийг ерөөсөө ярих хэрэг байдаг хгүй хүнд. Үнэхээр тэр бол илүү асуудал. Өөрөө өөрийнхөө амьдралыг хөөгөл сайхан амьдрал найз нөхдөдгөө явж байгаа юмс хүнийг амьдралыг шүүгээд энэ ингэж амьдвчээ тэр тэгж явж илээ штэ ингэж ингэж явж илээ штэ тэр бол тэр хүний сонгосон зам штэ гэхдээ Монголын хувьд наач юмс жоохон хэцүү л дээ манай ч дүнж одоо хоёр дахь үе штэ тий социализм нураад тэр чи манийдийн дараа чин дараа чи үеийнх нь бол бүр яг амар яг юу юм дэ амар тийм нээлттэй үе болох бах тий тэгэн л та хамаагүй юу ч ярьсан тэгээд хүлээж авсан авдаг те онаа чинь тийм юм. Дараагийн үе бол миний бодлоор яг зүгээр нэг Америкч Америкч. Яг 18 нас хүрэл гараал явдаг. Өөр өөр хамирлыг үүд ингэдэг. Чин Америкч юу 16-аас хойш өөр өөр мож руу явсаа тэнцэн ганцаараа амьдраад бүр амар амар болсон юмсэн шүү дээ. Тэшин ч намаа гаралт юу 22 хүрчээ. <laughs> Ээжтэйгээ амьдч лээ те. За за за Тэмүүл чи чи чи худлаа өнө бас ажил мэл твж чи бас овоо шааж байгаа шүү дээ. За за за худлаа өнө биш ээ. Чи ажил хийж байгаа тий. Яг тустай нэг гармаар идэх юм аа. Яагаад? Ер нь тэгэл хамт амьдрахаар жоохон хэцүү шүү. Байнгын ингээл тэг тэрийг хийгээч ингээч хэл цаагаал. Тийм тийм тийм тийм. Наад чи ер нь мань ойлцлоо. Яг бол ээж бас хаяа наваас тэгээд тахгүй. Чи одоо яагаад тахгүй юм хөө ингээл тий. Тэ тэмүүгээ наваа сонсож гинүү чи. <laughs> Аа мэдээж тэгэл. Мань ганцаар байсан. Гэр бүлийн асуудал байна. Юу, мань чи хадам ээжиг мань чи зүгээр ихчээр гэж дуудаад шүү дээ. Хадам хадам ихш мань чи янз бүрийн хэлхээ орлоод байгаа биш юу хүлээж авдаг шүү дээ. Ачиг юу ингээл. Хадам ихчээ. Аавын одооний ихнэр нь Аавын одоогийн ихнэр чинь угаасаа тэгэл чиний ээж биш юм чи те. Үгүй үгүй. Энд чи те. Ээж гэдэг ч одоо Йоо йоо йоо эргэж ирлээ. Яг л таны ээж Uh, сарын we, тавьдаг we шиг. back, we back. Uh, I have one question for from Timugi. I saw you as a strange guy here because you're not communicating people, sitting alone and think about something else. So тэгээ юу хүсэж байгаа? Яриулах гэдэг юм аа те. Чего мне нужно от тебя? Би я- ярьж ярьсан ш түрүү. Чамайг тавиг татчих чаа. За за за за гэж ойлголоо. Оо shit. Энийг зөвхөж алж гадах юм аа гэж байна. За аюултай болсон биш үү? За тэгээ сэдвүү сэдвүү сонгоё доо. Сэдв сэдв гэдэг сэдвтэй хийх үү? Аашаас. Дээр хүмүүс одоо юу ярьдаг гэсэн бэл Чингис хаан ингээ яг жанжттайгаа ингээ юм ярьж байгаа юм подкаст хийх юмстэй. Яа, тэдний яриа мэрээ бас кул байсан баг. Миний дэс л хамаг уран цэцэн байсан шүү дээ. Яриаг хоолойг сонсмор байхгүй ч ямар хоолойтой байсан. Зүгээр хараад амьдэр нь. Хүн сүрдмээр үнэхээр амар стандар байна уу гэж. Эсвэл хэлбэг дор чиг юм намхан жижигэн биш. Жижигэн бистэй байсан юм уу? Эсвэл нэг төөтөө шүүд талчгар бистэй байсан юм уу? Тэр үед бас амар байгаа юм шиг. Чингис хаан маань тэр зураг морг бол бас тэгж бас болохгүй те. Зүгээр л хаанс чамаагүй зур зураад нэг юм яваал тэгэл тэр нь хаас айгу тархаад хивс юмс болоод. Хивс юмс. Ян зүйл шаацсан мэт ч те. Үгүй харин тий тэр бол Чингисийн Чингис чир нь бол хевсэн дээр их төгөөмөл байж тий төгөөмөл хийж үү шүү дээ. Өөр Чингис Мингис биш та. Тэгээд тариг нь харчаад л бас ч үнэн бодит байхгүй бол. Э, тэр үед усаараа бодлоо яриад шүү. Оросод тест амир тэгдэм билээ. Чингис хааны юм юу өстэй байсан шар ус аа тийм орс шиг өстэй байсан тийм том хамар мөн адилхан болох гашаа гэж байна чинь сөөрхөө явахгүй тийм манай Монгол том амартай залууч зүтгэл биш үстэй яасан шахгүй <laughs> бүр нэг тийм европ хүн болох гашаа слав хүн монголчууд яг орсуудыг ер нь байгуулсан юм л шүү дээ яг нөө орсууд ч ингээд дандаа юм хот хотоороо ингээд тийм тустай байсан тэгэл нэг нэг хотоор нь очиж эзлээд ингээд бүр орсыг даралтаа оруулаа хашаа Иргэшээлтэд оруулаад тэгээд тэднээс бол нэг амар яадгүй байсан гэж лээ бүх ингээд ажил хэрэгт нь оролцоод тэгээд тахгүй зүгээр ингээд ер нь бол тэднээс татвар авдаг. Тийм л болсон монголчууд ер нь татвар аваад амьдарч идэг. Тэгээд нөгөө нэг юунуудыг тэр олон нөгөө нэг хаадуудынхын дундаас нэг хаан нэг хаан гаргаж ирээд тэгээд чи бидний өмнөөс энэ олон хаанууд та одоо юу хаануудаас татврын яг цуглуулж агаад монголчууд дүгдэг тийм юм хүм томилоод тэгээд тэгээд тэр нь болохоор яг Москвагийн одоо нөө юу юм өдөртөгч байсан юм байна л та. Тэгээд Москва хотод ер нь ингээд ерөнхийдөө ер нь ингээд төв нь болоод ингээд төвлөрсөн. Тэгээд ер нь бас бүх татвараас нь бас дундаас нь мэдээ шаадаг л байсан юм шиг л. Шааж агаал монголчуудад нэг яг өгдөгтэй. Тэгээд тэгээд тэрнээс болоо ер нь орсууд ингээд нэгтгэцэн. Тэгэж ярьд юм лээ. Солонгосуудыг бас монголчууд яасан гэж бас яриад дим лээ. Монголын бас усаал одоо бас яг татвар төлдөг их тийм болсон юм л гэж шээс. Монгол солонгосууд ч юм байна ер нь амар тийм дээр үесээ дарлагдж ирсэн хүмүүс юм биш шүү дээ. Солон харин тий тээ. Ерөөсөө ингээд бүр бүр дээр үес одоо бүр Монголын үес л Монголын дээр Монгол улсын үес л бол монголчууд ягаал дараа нь хятадуудад одоо ингээд манжуулалт тэгээ араас нь японочууд гэдэг. Тэгээ одоо ингээ хоёр хуваагдцсан ингээл бас их зовлон үтсэн хүмүүс юм шиг гэж аахгүй. <laughs> Манай монголчууд бол сайхан шүү дээ. Малаа идэл, мал нь өөрөө өсөж дэвжээл. Тэгэл нэг олон юм хэрэглээд тахгүй. Газраас илгээл тэгэл юм дээр. Газраас илгээл юусоо. Амарханд юу өөрсөө өөрийг хүчгэж баг байхгүй. Дандаа малын хүчээр юм дээр. Нүүхтэй хүртэл малаар, морь зөөрөө ч гэсэн газар ийш явах гэсэн морин дээр. Өөрсдөө тэгж яадаг бас. Тэгэхээр хятад одоо нөө тэгээ бусад будаа мудаа тарьдаг хүмүүс чинь ингээл будаага тариашаага бүр нуруунд бүр ингээд тэг өдөржингөө будаа суулгаашаага тий. Тэгээл тэр нь бистэ байгалийн ам шиг болоош ангуу тэгээ юу ч үйлдэл тий ерөөсөө. Тий. Тэгэхээр нөө нэг баталгаатай амьдрал биш. Гэтэ тэд нар бол яг суурин нэг газартаа ингээл удаан байцсан болохоор юмыг бас арай илүү хөгжүүлсэн баг л та тий. Тий яг үнэ. Зарим боддог тий. Урлаг мурлаг та юу гэж эрдэм мэдлэг шүү. Монголчууд нөө нэг яг одоо нэг 29 улсыг эзлээд цаашаа багтаад магтаад гэлтэй ер нь ойрхон дорнодын энэ улсуудыг ингээл эзэлж байгаа гардаг шүү дээ гэх шахгүй. Өр Монгол Чингис хаан дээр гэх шахгүй. Амруу мөнгө цутгаж асгаж алж малаа шаа тий. Тэрнээс болж ер нь энэ одоогийн бүр баг юу одоо энэ юу чамар навшин байгаа ер нь бас их нөлөөлсөн юм байна шүү дээ. Тэр үедээ бол яг тэр нь Багдад ер нь араб марабын үеч юм бүр яг Европоос илүү өсөн гэж л. Одоо соёл урлаг философи юм уу одоо юу юм уу те мэдлэг шинжлэх ухаан муханараа илүү байсан гэж лээ тэр үед хятад юу хоёр арабын ертөнцийн хоёр. Зөө зөө. Тэгээ тийм байж хат монголчууд эзлээд тэгээ монголчууд ч угаасаа нэг тийм тийм байх шүү нэрэ. Багдадыг эзлээл яаж гэсэн зүгээр л цусан зүгээр улаан өнгөтэй ингээ үгүй цуснаг нэ гол нь улаан өнгөтэй урсж байсан. Тэгээ бас хар өнгөтэй урсж байсан. Тэр хар нь болохоор нөгөө нэг бүх ном, бүх содруудын ингээд яатсан. Бүх нэг чернээл нь голтой байгаад ингээд гол нь хаваар өнгөтэй болжсэн. Тэгээ ер нь бүх одоо тэр юм Багдад ч юм үүрл хэдэн мянган жилийн өмнөөс ингээд байсан. Тийм хот соёл иргэншлийн юуг нь бүр ингээд амар устгаад ингээд бүр сонирн болгоо ицсэн. Тэгээд тэрнээс болоод ингээд ер нь байнгын юм докторгүй ийм байдаг гэж ярьд юм лээ. Дэлхийн 1-р дайны дараа зүгээр л Ирак, Миракийн одоо тэр газрын зургийн зүгээр л англичууд зурж исэн юм биш үү? Өмнө зур зурж өгч хувааж идэх шээс нэг зөөр нэг цаасан дээр ингээ хоорондоо хуваалцчихдаг шээ. Тий. Франц, <laughs> Франц юунууд. Тэр үед ч нэг Ottoman Empire гэдэг одоо юу исэн байна л та. Турк, Турк ч н одоо Ottoman гэдэг том юм эзэн төвөрөн байсан. Тэгээд нөгөө нэг тэр хавь одоо тэ Сир, Ирак, Иран, Иран гэл тэр бүгдлэрээ байсан юм шиг л. Тэгээ Иранч мэдгүй бас жоохон Перс мэдгүй гэх шиг. Гэтэ яг тэгээд дэлхийн 1-р дайнд яг тэр Отоманчууд Германы талд орсон юм л да. Германтай нэгдээд Оросуудтай байлдаж мэлдээд тэгээ юмуд Англичуудтай байлдаж мэлдээд тэгээд ингээд тэгж байгаа шаалгуулад Отоманч өгтөө өөрөө жоохон тийм хуучны маягийн улс ох байсан юм л да. Одоо зэвсгэр бол хуучны байсан. Тэгээ шаалгуулад тэгээ тэр олон одоо Ирак, Ирак тэр хэсэг бүх юм чинь ингээд зүгээр ингээд шин шин улс болгоод ингээд зүгээр зорж зорж исэн юм л гэж. Монголын хилэгч бараг ер нь зорсон шүү дээ. Хэвээ тийм шүү дээ. Үгүйсээ зорсон. Уул нэг чой болсон гой бол яг өвөр Монголыг Монголтой яг оруулах гэж нэлийн үзэж исэн юм л шүү дээ. Чой болсон тий. Тий. Яг тэр үед бол яг <clears throat> яг тийм боломжтой байсан. Хятад нөө Японд шаалгуулаад алхаан голын дараа ингээд нэг хятад улс ингээд дөнгөж ингээд бас дотор бас баахан юм маргал одоо юутай дотрын дотроо амар асуудалтай гаднах юм аас яг тэр үед яг монголчууд яг бүх Монгол турхтнаа ингээд нэг улс болгоно гэд тэгээ явж исэн гэсэн. Тэгээд тэгтээ нөө нэг юу бол стайл нь болохоор нөө нэг одоо энэ Монгол шүү дээ. Одоо манай Монгол улсын яг энэ яг энэ газар нутгийг бол яг ятад тэр хоёрын хооронд ингээ хавцуулагдчих те Орос ингээ шууд Орос руу ингээ ороод ирэхэрэг бас яг тийм маягаар ингээ өөртөө өөрсдийнхөө нөлөөллийн бүс маягаар гэхдээ бүр яг хятадууд чиг шууд өөрийнхөө нэг юу болохгүй зүгээр зүгээр ингээ нөлөөллийн тийм уус болгоод өөртөө нөлөөлдөг хүмүүний ингээ томилдог тийм болгоод тэгээ зүгээр үлдээсэн харин монголчууд болохоор тийм биш бүр бид нэр өшөө энэ бүх юмнуудаа нэгтгэмээр байна те тэгэж бодож исэн. Тэгсэн чи харин э, Сталин хий хоёр Мао Зэдун хоёр дээгүүр ярилцаал. Тэгэл за за ерөөсөө Мао болохоор бүх хиттийг буцааж нэгтгэн гэж явж исэн юм байлаа. Тэгээ Монгол бол тэ манжи харьяалт байсан. Монголчууд болохоор бид нар бол хятад хятад улс монголчууд хятад монголчууд бол хоёулаа манжийн дарлалт орсон хоёул адилхан тэгээ бид нар бас ингээд тусгаар тогтнолоо олсон гэсэн тийм маягаар яаж тийм одоо юу үсгэж аргумент үсгэж тэгж ер нь тусгаар тогтнол болсон юм лээ. Манж бол хятад биш ээ. Бид нэр зөвхөн манжийн даралт байж байгаад одоо ингээд тусгаар тогтнол болж байгаа. Хятад ч гэсэн ингээд тусгаар тогтнол болсон гэдэг. Манж гэхээр тэгвэл өөр ус. Манж ч бол яг нөө юу юм бэл шүү. Тус гаралтай тийм. Яг яг бол яг хятад хүмүүс бол бас биш юм шиг үлээ. Хаана үндэстэн бол Японы Японы зохиосон тийм зохиомжтой орн гэдсэн шүү дээ. Үгүй их шин тэр Японоос өмнө Манчуриа гэд одоо бүр манжин эзэнт гүрэн Монголыг одоо эзэлж ах тэр 200 жил дагамталж байгаа. Тийм тэр чин ингээд бас юу Монгол нэг одоо Монголын доронд нь штэ доронд одоо Сүхбаатар аймаг аймгийн тэрний одоо зүүн тишээгээ байгаа. Тийм тэр газар нутг байхгүй. Баргууд гэдэг л Монгол. Тийм. Бараг. Бараг гэдэг л үү? Баргууд гэдэг хэрэгтэй. Тийм лөө. Тэгээ адуу морь зөөр тэндээс чинь доронтоос морь орж идэв штэ. Хилийн цанц тэрийн бараг адуу гэдэг. Аха. Хятад тийм өөр хэд хятад юу тийм. Мэл нэгдгэл энэ та андуурчиж. Тэгж гшиг. Яг тэ нөө манж манжи нөө юм уу кинон дээр гараад одоо ану хатан батн тэр ч яг манж тэр ч бол яг зөөр нэг хятадын одоо нөө одоо ингээл хятад ингээл том ингээл арт хүн байгаа шүү дээ тэдний яг удирдахч шин ингээл ягаад хувьсгал хувьсгал хийгээд яг нөө нэг юу Монголын бас юу байсан шүү дээ династи байсан шүү дээ кубдтай ашисан юм уу? Одоо нөө Ховлын хааны одоо мин мин династиэс шүү дээ. Мин. За. Тэр цин биш үү? Мин. Мин. За. Мин билүү? Мэдгүй. За за. Заавал айл нэг чин гэж л мэдгүй. Харин уу. За sorry өстө уучлаарай гэж. Тэгээд гэсэн монголчуудыг монголчууд хятадыг ингээд эдэлсэн бахад тэрний дараа дараа л яг манжууд орсон юм шиг л би тэгж боддог. Тэр 1500 манзуу тэр үед л Тэгэл Монголыг яг дотор нь хангаралтуулаад монголчин тэр үед бас ингээд дотроо бас олон баахан баахан хаанууд болчихсон юм шиг. Тийм зүүн гар баруун гар мар гэдэг ингээд хоорондоо өвөр ар мар гэдэг ингээд хоорондоо ер нь тус тустай ингээд захирах сонирхолтой. Тийм хуваагдцсан баг чинь дунд нь бол ингээд тоглолол нэг талын дэмжээл те тэгж мэгж байгаа л ингээд өвөр монгол ингээд яагаад орцсон юм шиг. Өөр монголчин яаж орсон гэж ярьд юм л. Гэтэ бид нар бол ямар ч тийм түүхийн сайн мэддэг хүмүүс шүү дээ. Би зүгээр зүгээр л би үл яг хичээл дээр үтсэн хүмүүстэй сонссон юмар л сонсдог гэж ярьж лээ. Тэгээ энийг ер нь сайн мэдж явах хэрэгтэй юм шиг үлээ. Уун тийш тий. Ямар ч хүн мэдж л яг яагаад ямар ч хүн түүхээ мэдж явах хэрэгтэй гэдэг чинь. Манай өвөө амир уралдаг гэсэн. Наваа түүхээ мэдэхгүй байх гэхээр муу сармагч юм байна гэж би наваа тийш. Тэгэл хэрэгтэй гэж. Мэдээ сармагч нь л шдэг гэж аавын зүгээр асахгүй танаа аав чи яав нутгах ингээд би тэгэхээр нь мэдгүй гэсэн над руу амар муу харшаагаад юу чи мэдгүй мүү мо сармч юм юу гаж авчихсан тэнийг мэд гэж наваад гэж мэд хэрэгтэй гайхсан та юм тийм яг үнэхээр тийм амар тийм хайн гос байж болохгүй л тээ гэтэл яг мэдэх хэрэгтэй юм ингээд юу тэр тэрнээс ойлсон л та за за жоохон ч мэдчих хэрэгтэй юм байна монголчууд ч бүр дээшиг 9 үе юм уу ингэж мэддэг байсан шүү дээ Гүр яг ингээд бүх юмаа ингээд яаж хитэн жил юм бэ? Яг та одоо чиний аав чинь бол одоо нэг үе гэсэн үг шүү дээ. Өвөө бол хоёр үе. Өвөө өвөөгийн дээдлийн аав 600 700 3 дахь үе гэл яг үе байгаа шүү дээ. Үгүй 9 үе байж та нэг үе нэг нэг үе гэдэг чинь нэг хүн л байхгүй да нэг аав гэсэн. Нэг хүн одоо 80 нас л гэж бодъё. Үгүй Монгол дээр үе чинь одоо тэгэж 80 наслахгүй шүү дээ. 40 мөс наслал 20 эддэд өгч мөхөл тэгэл янз бүрийн болно шүү дээ. За тэгвэл дээд нь 200 300 юм байна те. 400 500. Message from the misses гэж. Тэгэд ер нь бол бүх юма мэддэг байсан л гэжлээ те. Одоо юу яагаад одоо энэ Орос манжин дарал одоо манжин юм юмд ороод те монголчуудын юг бас амар устдагдаг байсан гэжлээ. Ном судар мудар юм юм ингэж арилах гэж одоо те тэр арт түмний одоо нэг юу байгаа штэ тэ өөрсдийнх нь ямар хүмүүс вэ гэдэг тэр юм ингэж устгаж өөрсдийг мэдхгүй одоо яг тэ танаа авч ямар нутгийн гэхэд мэдхгүй гэдгийг тийм л болох зоригтой байсан юм билээ. Би уус юм. А тгүүлгээ зорилно бүтэн шатсан мэт би би мдэг байх хатхад. <laughs> Одоо тийм л болж тарлаа. Гэтэ ер нь түүхээ түүхийн устгах гэж л оролцсон баг те. Тийм энэ те. Том эдэнт. Орсууд ч гэсэн ер нь бас амар тэгжлээс илүү зөвлөлт толгойд. Гэтэ одоо family name гүлээг бид нар овгоор явна шүү дээ. Тэ зарим хүмүүс их сонир сонир хөвгтэй гэдэг шүү дээ. Өөрсдөө өгч мөгцсөн, өөрсдөө зөөр за боржин гэл нэр өчтэй байж ш. <laughs> Шийдэд манай манай бас шинээр овгоо шинээр эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд алдсан болохоор тэгэл өөрсдөө л өхөөс рангуулсан шүү. Гэтэ энэ бүх овог эднэр чи бас л яг нэг хүний нэрээс л яг эхэлжсэн л та. Яг одоо энэ Чингисийн удам те энэ одоо алангой ихийн таван хүү мүү гэл тэд нар чи өөрсдөө өөртөөх нэрээр ингээд хинийхэн хинийх ингээ удам яг юу үсэл овог үсэл тэр чи одоо нөгөө нэг яваад идэв шүү те. Юу юу вэ? Оо фак нэрийг марцлаа. Манай овогт манай овог болохоор яг бас дунд гоё энэ тэр тэр юунд бүртгэлтэй байт юм л. Тэгэл Дунд говийн юунда? Дунд говийн одоо нэг ном ном дээр бүртгэлцээт юм лээ. Дунд говоос гаралтай овгууд гээд. Үгүй. Овгууд. Овг. Овг овг. Чиний ургийн овг ч аа хэмээлээ. Би борголчин. Борголчин юм тийм. Бодоод би юу? Юу гэдэг үлээ <laughs> хэвээр. Тайж. Тайж. Тий. Аавын. Тайж бас төгөөмөл юм байна тий. Тайж төгөөмөл. Гал манай ээчин гал аав тайж. Би өөрөө болохоор бүрээд. Улаан нүдэн юу ч хэлээ бас. Аа? Улаан нүдэн нүд мүдтэй тийм аа гэдэг чинь. Үдээ ахих хаалт харсан ч тийм үү. Бүрчүн. Гүр аргач бас гүр аргачыг овг овг бас сонир болчихлоо шүү дээ. Сансар гэсэн юм ааш. Анхны сансарт нисэн Монгол Монгол. Юу гэсэн гэлээ? Чи овгийг мэдгүй юм уу? Шасар гэсэн тийм ог нэмсэн. Гагарин ашис. Аас ийм л юм штеп гэж байна. Нэг хоёр нэг хоёр. Та нар юу хийсэн? Тамирагийн овг овг юу вэ? Омог. Ургийн овг. Аа юу? Боржгон борчгоо. Хатарч штэ. Зинх нь хамгийн хүмүүс аа. Түгээмэл. Юу гэсэн бэ? Борчгоо авг. Цаач авг дүүм бай. Цаач нь. Цаатан. Манай л юу штэ? Агит штэ. А? Агит. Агит ээ. Мэн чин тайж гаралтай юм л гэж. Чаас тайж. <laughs> Аа. Э, хойл хойл нэг биш үү? Тийм. Тайж crew represent. Галц хүрээ цагдаа сууж гарч ингэж шахах. Оо. Тэг чамаагүй бас овгоо гэж хахаар баг шинээр эхлэлцэн дээр явж байгаа юм тий. Аа биш ээ гүт гэж аахгүй. За тэгвэл энэ сүүлийн сэтгэл хасахгүй үү тий. Үгүй үгүй үгүй зүгээр. Чи сая юу гэж сонссон юм? Гэхдээ ингэж ингэж хэлсэн байхгүй хамаагүй хүмүүс ч ингээ хамаагүй борцгон борцгон ингээл зүгээр Өөрийнхөө хааны удам болохгүй шаачдаг шүү дээ. Би зөв наад чинь тэгж бодохгүй юм. А за ойлгосон. Чиний ойлгосныг чинь би ойлгосон. Хамаг овны өвчлөөсөө шинэ эрхлүүдийг хэд тгий бодож ш. Аа үгүй үгүй. Ямар спортэд авах хүн зүгээр иргэний өмлөгтөрөө ямар таны овогд санахгүй гэж халах гал тайж хий саас тийм ургийн овог ургийн тийм ямар нэгэн хөтлөөгүй шүү дээ. Хин ч мэдэхгүй шүү дээ. Хийний өвөө нийт. Яг үн чим улаач юм гэдэн үү? Уулын дээр үесээ хөтэлдэг байсан юм лээ. Ургийн мод цод гэр бүлийн уюугаа бүх юмаа ингээд бүр Чингис хаанаас доошгоо те. Одоо ч одоо манай хунтай аж хим блэ. Ашиг. Татар виста байж магадгүй энэ авд гэх шиг. Тийш татар матар ян зүрийн л энэс хараад гэх шиг. Амар амар шээж. Энэ энэ шаас. Гэтэ замын цагтаа нар э, одоо жолоочиг зогсоогоод үнэлхийг нь хардсан штеп. Тэгээ харсаж яг өөрт нь адилхан тийм огтойг бол зөөлөн торох яг л торгох лөө яг л гэж за заханд яв юу. Манай борчхон ба штеп тэр гэж. Юу гэж тийм байж тий харснаа сэрэн аав нөө чигүүлээ гэж. Өө чи чинь юу хийж яваа гэж. Дүүн шаас. Эсвэл хамаатныг нь ахын шаажсан тий. Оо гамбаа хөө. Күүл царайлаа авир ингэж юм биш. За үнэлгээ үнэлгээ хараад сайхан хэлж. Уул нь одоо Орос морс Европын улсууд ч дандаа гурван нэртэй шүү дээ. Given name өөрийнх нь нэр тэгээд дундлын нэр. Тэгээд яг яг нөө одоо Монголын бол ургийн овг аахгүй юу? Яг family name. Тэгээ одоо юуны англ манглын тэр хүмүүс одоо өөрийнхөө яг ургийн яг тэр нэрийг тэр нь болоо бас анхнаасаа бүр дээр үйсэн гэдэг яг нэрлээ явцсан болохоор одоо жишээ Майкл Джексон Джексон ч гэдэг. За Америкийн юунууд бол мэдхгүй. Юу ч гэсэн юунуудаар яг ингээд тийм вебсайт байт юм бэлээ. Яг өөрийнхөө нэрийг ингээд яг last name-ийг оруулна шүү дээ тий. Ургийн овгоо ингэ оруулаа яхан бол танах яг тэр Европын тэр хавьяас бүр дээр үед тэнд амьдарчсэн ч гэдэг юм тий. Ромын үед мэд тэнд байсан ингээ бүх юм ингээд Тийм, юу юутай байт юм бэлээ? Бүх юм надад үндэстэй ашаас. Тийм энэ төгтгөж хаачлах юм тастай. Тийм, энэ ямыг бас жоо нөө монголчууд ч тэгээд яг 9 9 9 үеийн дараа цэвэршдэг. Тийм. Тэр нөө өмнөх үеийн хамаа баг яадаг хамаагүй юм уу гэдэг шүү дээ. Хамаагүй болчдөг. Тийм, дэтлэмийн дэтлэн. Тэгээ бүр тасардаг масардаг гэдэг байдаг байхгүй. Тийм. Тэгээ шинээр удмаа шинээр өөх хөстө болдог гэж байна Тэг шинжлэх ёстой байт юм л ч те. Монгол ёс бол тийм бах. Эндээс нэг зорилго тодорлолт те амьдарч байгаа насандаа ясахан өөрсдийнхөө овгуудыг одоо олж мэдээ. Илэн цолонцаа нэрийн сайхан. Хэдүүлээ бол хөх толбтой Монголын үрс. Сайн ихнэр залгсан юу гэж хэлв. Айгаа. Сонсогдсон шүү дээ би тэрхтээ шүү. Чи ахлах менежер гэдэг юм те. Дуусч гин үү? Хайр хайртаж байгаа аваад ирээч. Чи тийм тийм. Хайр хаана яв? Хайр гоо нэг юм авахгүй л юм шиг. Йоо хайраа чи дахиад жоохон нэмээд авчаарай гэдэг. <laughs> Баахан 5 2 удаа аваад. Сакура бодоо. Сакура бодоо нэг юм ярих гэж үзэхгүй гэж яах вэ? <laughs> Бүр үнэн тийм утгагүй шаачлаа. Тийм. Тэр чинь эндээс нэг зүйл дараа нь сонсоход амар ядаргаатай л идэв үү? Тийм. Нэг нэг жоохон юм ярих гал гэж яах вэ? Тамираагаар юу вэ? Өө хичээл хичээлгэл. Нэр өөрөө айгүй гой дулаарч байна тэ өөр. дулаараал амьдрал дээшлээл шок. Тэр нэр яагаад гэдэг юм бол нэг хавар мавар болонгод ингэ нэгсэн ядраад та нар гэдэг үү? Итгэдэггүй шүү дээ. Ядраад <coughs> чи яаж ядраагаал мэддэг. Ядраагаа буцаад ингээ гинт хүүтэн байцаад буцаад ингээ дулаахан болоо штэ. Хүн чинь нэг бол хүүтнээ тасцсан байдаг штэ тий. Бараг нэмэх 2 нэмэх 1 мэгч амар дулаахан санагдаа бараг бодолд явчмаар байж штэ. 100 болохоор болохоор нэмэх 30 моч эсвэл нэг жоохон хас нэмэх 12 дуу даарж марах гэж хаадаг штэ. Яг тэрхүү байдалтай чи сая юу ярьж илаа. Ярих гэж яснаа марцчих юм аа тэр үг. <laughs> Йоо. За тэгээд Монгол одоо юу болоод байна хэвээр баахан төмөр болоод байшин нурж очих бол хүн амьд 5 head ашиг төмөр шүү дээ зүгээр л нэг айлын зүгээр нөө юунаас болсон гэж л зүгээр хайхарнажгүй байдлаас болсон нүүжих та нөгөө галаа нэг тавцсан байж байгаа. Тэрнийхэн бүр бүрэн шинжилгээ гарцсан юм уу? Оо гарцсан юм уу дүүн шинжилгээ нь? Харин мэдгүй би нэг сайтн дээр л гэсэн юм. Үгүй үгүй дүүн шинжилгээ гараагүй байсан. Аа тийм. Тий яаж чадсан одоо сайтн дээр бол нэг бас зүгээр л нэг бит та бичиж байгаа шүү дээ. Тэрэнд бол бас итгэхэд хэцүү. Тэр нөө Facebook дээр нөө их оронч бат толгыг дэмжиж юм хэмжээ гэдэг. Аах тэрийг лайклж чад жоохон юм юм жоохон яхтай амар улсрыг шөмсөл цахаар тэр миний жоохон лайклж байглаа шагаад гэдэг гэсэн. Тэгсэн чинь зүйлдээ бүр өнө худлаа мэдээлэл тавьж маш шага баста. Нэг нөө нэг бөөнөрөө ингээд нөө нэг гал унтраах га бөөн залуучууд нөө DM-ийн залуучууд нэгдээ тийш оцсон оцсон юм л да. Очоод юм нь унтраах гад. Тэгсэн чинь тэр донд нэг юм хаашилтай пальтотой залуу зүр юм ярьж хатан зургийн бүгдийг нь авцсан. Тэгсэн тэр зургийг зөр өөр тэр пэйж нь олонгуудаа тавьсан аа гал төмөр унтрааж хахад нэг том дарга боос урж ирээд баахан зангиж жагаад электр унтраасан өгөө зангин зангиж жагаа явсан гин мэн ч гэсэн зүгээр л ямар зүгээр нэг тийм шүү дээ Монгол улсын шатар сад хөрөлсөх төмөрийн газар бичлэн ажиллаа ажиллаа гэдэг шүү дээ Хэвээ тэгэнгүүт тэр зүгээр хөрөлсөхгүй юу ч ажиллаагүй. Юу н ажилтгүй шүү дээ. Тэг жоохон өмнө тус худлаа мэдээл тараад. Очоо танилцчаал явчих. Зүгээр танилцаал дэг бүр нэг нисч харчаад уянжээ төмөртөө бууж нэг яачингуудаа тий. Оо ерөнхийдөө бол энэ ч бол 100% бараг шатаа дууссан байж гэж нар утахгүй утахгүй мэржсэн буцаа онгоц онгоцоор нисээд сэтг тэрэг яваад. Ажиллаж байгаа бол хүмүүстэй дуслах хэрэгтэй ч тэр чинь биз та. Ядч ус мосын зөөд юм уу бортлотороо тэр зүгээр хоосон ирж байгаас биз та. Жохон хүнс мүсч гэсэн бортлот нар авцрах хэрэгтэй ч биз та. Гэтэ бас яг тэр хүний ажил нь бас биш л дээ яг тэгэх бол бүр ингээ гар биеэрээ яах. Тэгэлтгтэй тэрийг Монгол улс удирлал ингээд яг одоо менеж их орон шатж яхад бас муухай л та. Би бол нэрээ үнэхээр яваа очмоор л удаан ч шүү дээ. Тэтрийг яваад. Манайд одоо яваад очлоо юу гэж шах. Энд одоо тэ бүү шалгалт шүүлэх авгаа өгтөлчдөг шах. Очоод хин чи зүгээр байг гэжтэй. Юу гэж очиждаг шах. Үгүй зүгээр яг ойрхон байс бол очиж шв. Мань бол очно үстэ. Яг ойрхон. Бүр яг амар яагаад дайцлагтаа. Төв аймаг маймагт байвал тийм хүн бол очлохгүй явах хэрэгтэй үстэ. Юу л сэтгэлээр яваал очно. Ганц өдөр биш та. Гал ингээд ус цацхад юу болохгүй гэж шахгүй. Тийм штэ. Гэтэ. Тэр хитрийн хол байна л та шүү. Тинчээ үгснээ ихэн шатсан газар гэж шүү. Тэр мал залан зургууд харсан зураг. Э, тэр бол үнэхээр харамсалтай биз дээ. Яаж яах над над шиг хүн харахаар бүр өрөвдөд байгаа юм шүү дээ. Юу гэв. Бүр амьдаараа шатж үгсэн гэж бодгоор. Морь зөөр зүг ингээд хөөгөө шатаад хавар болоо. Тэгээ зарим морийн чарс нүгэд тал шатцсан. Бүр зарим энэ тал нь бүр хав хар заяа. Энэ тал нь энд эндээ жоохон жоо үсвэлцсэн. Бүр хөдлөж чадахгүй ингээд. Жичгнээс шатах юм чи үгүй харахад ардуу морь тгийж байна. Нийл зовлон шатсан. Нэг тал нь ингээ шатцсан байна. Миний төцтэй нэг гараа нэг юу шүдэн түлхээр нэг цэврүү шаагаад овшин болдсон шүү дээ. Тийм мэдрэмж ингээ би бүхэл биеэрээ шаачсан. Чи үхгүй шүү дээ. Голд нь зүрхчин тасан тасралтгүй үхгүй чи ингээ шат гаднаас шатаал орилоод шүү дээ хийд юм. Тэгээ бүр ингээ төвчээр чаалдаг да зүрхний чи юм л дийлхээ болохоор тэгэл үхгүй шүү дээ. Ер нь зөөр өвдөлтөөс олж лэг үхгүй шүү. Тийм өвдөлтөөс олж үхгүй шүү дээ. Хамгийн лалрын өгөх шаттай ёо. Бас хэдэн онд л нэг амар бас төмөр болоод шүү дээ. Тий, тэр чинь янз. Тэр тэрний тэрний зураг бид нар ирлээр явж байгаа тэрний бичлэг бичлэг баах гамшиг мамшиг бичлэг гэдэр үзчихсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь зөв нэг хон зүр бүхлээр ингэ шатцсан гэдэг. Амар гүгүүл. Бүхэл бүтэн 3000 гонд энэ чинь шатчихад шүү бүхлээрээ. Одоо тэгээ цаашаа магадлан шинжилгээг цаашаа өвшөөж илүү мал гарч ирнэ гэж л шүү. 9 үгүй бүрээгээд юу гэлээ 900 га юу гэлээ 900 200 км хаашаа радиустай 200 км шатсан байх гэж байгаа юм. 200 км шүү дээ. Бүр сумаас гараад аймгийн төвийнхөө наатал заяо 1 км үлдсэн байсан гэж бод унтрахад. Тэгээ тэр авийн ихлэ унтраасан гэж л. Аймгийн төвөөд шатаачаагүй. Харин бүр яг 1 км бүр харагдажсэн ингээ зураг мөрөг нь авцсан юм чи. Аймгийн төвөөс бүр улаан аймаг л үзсэн малцж байгаа юм. Үнэхээр аймаг. Бүхэл шүү. Байгаль ер нь амар те. Тий. Юу юм бол юу ч шацаач зүгээр. Тэр японочууд цунамид шал болчих те. Шууд телевизээр үзэж те. Хэдүүл сургалт те. Тийш. Сөхөөр дуудашх. Япон живж ийн гэж шаа те. Япон сүрж штэ тэр очоо харсан ч зүгээр нэрээ бүр суу амар шалгалддаг шээ. Байшин байшин хөвж юм ш. Япон шиг орно ээ тэр. Амар том орно. Бээ тэр ч тэгэл амар тэр тэр их яаж байгаа тийм их ус орж идэх гэдэг те. Зүр далаа гэх бүх юм ингээ хамаа хамаа хамгаа яваад гэж байна. Одоо ингээл яг Японы арлыг ингээл яг номхон далаа яг ингээл яайгвал хангалттай шааштай тэр их ус. Тийм үү хангалт. Маш их нэг 200 дадуу бас нэг 200 дадуу нэг хонь ямаа 2000 Гэтэ тэр чинь нөгөө хөшөө аим хөдөлмөрлөлтөө. Үнэхээр тий. Таанаас хизээч өөр амьдралтаа хизээч хийж үзээгүй. Үнэхээр хэцүү зүгээр тоглоом. Шантар нь хүн баг тимдээ үнэхээр шантрын шүү нэр. Йоо, хин аавч хариуцсан нөө. Аавч. Гүү аав ээж нөгөө нэг аав ээж бол залууд аим хариуцсан. Малаа бүр 2000 гартал нь өөртөө хариулдаг гэсэн. Тэгээ одоо нөгөө нэг малчин залчин аваад Тэгээ өөртөө бол багнуураас хаяа юу очоод янз янз юу дутагдчих чинь тэр юм өгөл. Тийм хөл. Өөрөө маллныг бол одоо унаа аав юм 50 орчлоос хэцүү болчлоо л доо. Одоо адуу мадуун даа морь унаад яваад гүү болж хүл гарна жоохон өвч мөвдөх юм. Ээж нэг жоохон тарган болохоор тэгэл дэмгтүүн чи яаж морь унаал ийм биш юм аа. Заавал залуу мань үтийн тий үеийн тийм хүмүүний жоохон мал чинь байн гүүж хөдөлмөрлж иж ерөөсө зөксөө цайгүй байж тэгэл чамд бүр сэтгэлээрээ чи насан туршдаа сэтгэлээ нэг юм яар зовоо нэг утгагүй хэцүү шттэ бас маш амьд амьтан болохоор яагахгүй бас зүгээр нэг ий тогшлтой харьцаж байгаа биш болохоор шттэ. Яаж ч нөгөө нэг одоо нэг стикаун гагаал хагараад заа заа шүүрдэ хайчих. За нэг хоньны хөл жоохон гэл догож моголчингууд тэр чин хайчихгүй ш нааш. Окейс эмчлийн чи яатсан гэл ян занзын бүсэл хэцүү талрын ажил шүү үйл мөвөл тэр тэр хүхрийн баасыг өглөө цэвэрлэн хондоо явна зас цэвэрлэн гэл ерөөсө бүхэл биеийн хүчний ажил нэр үнэндээ л. Маа но мега шүү дээ. Мэдүүлж мегаг. Бор чи бар мэдхгүй хаа санхуугийн нэг найзад байхгүй. Бас э, малчаа. Тэгэл 2010 оны <coughs> нөө нэг 100 болсон шүү дээ амар. Тэрүүгээр бүр хамаг бүх хишгнүүд нь заяо. Тэгээ тэрний өмнө жил төрсөн бүх төлөөд нь өхөөдсөн. За. Тэгээд бүр бистэ хүүтэнд өвөл заяо. Өхөр тэрэгэн дээр бүх ингээд нөхцөн малуудаа ингээд <coughs> зүгдэн цуглуулж хагаад бүр уулын дэч онш жалга дээр хаяад буцаж ирээ дахиад үлдсэн өгцөн мал одоо бүгд нэг өөрлөд тэгээ явжсэн. Бүр нүн нь новшин байсан гэсэн юм байна. Амар ажил тэгэл зүгээр ингийн л юм шүү дээ. Тийм тийм. Зүгээр би нэг акт том том болох гэж ярихгүй зүгээр л угаасаа л ингийн л юм л да. Тийм. Зүгээр л тэр чинь үнэхээр тэр үедээ бүр би мэд хотод хотын хүнд бол тэр бол амар хэцүү санагдаж шүү дээ. Тийм угаасаа очоод би зүгээр тэгж боддог байхгүй юу. Хүмүүс зүгээр очоод нэг сар яг хөдөөний ажил те яг ямар үед зүгээр нэг сар үзүүл хүн нэрээ бас арай л өөр сэтгэхгүй нэг малч тгхээр нэг баян те ногоо төвшөөгөл хонь юмгаа алаад ингээл ягаад тийм биш жаргацсан маргацсан гэж бодож байгаа те амьд амьтны араас хүлтэй амьтны араас явна гэдэг чи ямар хэцүү тэрний чинь баас хийсэн цэвэрлэн одоо монгол зүгээр л ярих юм бол те яд хэцүү штэ нөө ноос моос энэ цэвэрлэн өдрөө цэвэрлэн бороо нэг Тэр чинь бас хаяа май нэг мэг нөхөж хаяа мөхөж мөхөн алга болвол би алга болвол араас нь явна өхүүл тэгэл тэрийгээ тэгэл болж өгөөл нэг айрс машин аваад тушаацсан болохгүй хондоо өгч чинь хэцүү штэ тийч амд амтай халтцаж хэцүү юм чинь тэгэл яг хөө тэгэл тэг хийгээд гар сурчдаг л да хэвээ игээл ингээл байнга яагаад бүх юма мэддэг бол чи хүн чинь яг бүх юма мэддэг бол хамгийн гоё агшин би өдөө очих бүх юма мэднэ нэр хинээр шилүүлэхгүй аав ээж бол ямар ч хамаахгүй бүгдийг нэгэ бүгдийг яг жинд бүр хийгээд ингээд тийч байхгүй бүх юма мэдэх юмсан гэж байхгүй Тийш. Миний тий одоо миний одоо хийж байгаа юм гэхээр бүр сонирн байгаа байхгүй юу та. Манай гэр бүлд яг манай өвөө бол жүжигч хүн л дээ. Яг аав яа бол. Гэтэ ер нь бол тэрнээс өмнө бол тэгээ ер нь малч нь юм уу байсан. Тэгэхээр ингээл миний яг хийж байгаа юм болохоор амар сонирн байгаа байхгүй ямар ч тийм хийсвэрч юм шиг хоосон ч юм шиг зүгээр яриа шахаад зүгээр л ярьдаг тийм сташаас. <laughs> ярих дуртай. Тэгэл юм нэвтрүүлэг юм юм бичиж мичээ юм хийгээ шагаа те. Гэтэ энэ бол яг юуны хажууд бол сонирхол та. Яг одоо ингэ манай бас архангад байгаа хамаатнууд эдгээр 100 мөн очил жоохон ч гэсэн ингээл амьдралыг харахад бол өстой шал өөр шатж байгаа юм би бол юу ч хийдэг ч төлөө хагалж чадахгүй гартаа өргөс оруулаад тэнхтэй шат. Тэгэхээр жоохон хөвгтүүд ингээл бид нэр хотын хүмүүс амар бээрх шүү дээ. Очоод нэг бээрэлтэй күрт мөрттэй явж хөхтүүд жоохон жоохон хөхтүүд 5 4 5 хүнстэй хөхтүүд чинь ингээл бодуулагтай морь зөр унтсан. Тэгэл өглөө ирт. Мангар ирт тосол. Бид нар чинь 10 хүртэл унтчих тэр хөхтүүд бол манай дэс орой 4 5 цагийн өмнө тосцсон. Тийм шүү дээ. Тийм шүү. Өдөр нь баг те талдаа орчих гэх шиг. Манай авч мөр тэгдэг ус. Аа ингээл нойрыг одоо унд чурахгүй сэрж орно гэл. Өглөө бос уу нэгийг үүснэ үүснэ гэхэд тийм хөөм хэлэл. Тэгэл намайг дандаа ингээд 400 өрөөж усдаг жоохон бахад 430 мач гэдэг. Тэг ингээд нарыг ингээд үүр цагаар нар яг ингээд мандаад ирэн адуугаач дурна гэл. Тэгэл ингээд адуугаа дурна адуунд явд. Баянгийн тийм ажиллагаатай. Тэгэл өдөр чинь явж өгөхгүй шүү дээ ерөөс. Орой болно гэхийг бараг л бүхэл нэг өдөр өнгөрөөд тэгээд дахиад орой болж байгаа юм санагдаж байгаа юм чинь. Дөрвөн цагаас босцсон хүн чинь ингээд яваад хаа чинь тэр оройны 9 10 цаг гэдэг чинь бүр аймаа уурсан гэж байгаа юм чинь. Тэгэл юм хийгээл явна. Ерөөсө зүгээр байна гэж байхгүй. Тэгэл нэг хай яг аа тоглол тоглол гол мол дээр аваач гэвэл. Тэгэл ер нь хэцүү дээ. Тэгэл том болгоцсон бол аав ээжийнхээ ямар хөдөлмөрснийг л өөрөө гайхаж байгаа юм чинь. Энийг миний аав 20 хэдэн жил ингээд хийцэн гэж. Миний ингээд өнөөдөр би ингээд одоо тэр олон үхрийн баас ингээд бүх юм өвсөний тавьж өгөөл ингээд бүгдийг ингээд бүхэлд 3 4 цаг ингээд байнгын гараг ингээд хөдөлгөөстэй байнгын юмд ингээд юм өгөөстэй. Тэгэл нэг ингээд хий яха байг хийдэг ч гэсэн те хоёу ингээд хот мот дуудан байж байгаа очмочингууд ийм ер нь яах ч хийдэг байна гэж боддог байхгүй амар хэцүү санагдаж юм чинь нэг буцаал ингээд янгууд арайш нэг хотын хүн шиг даарж маага нэг учраа мэдэхгүй яахгүй мөртлөө тэгэл хингүүд нэг сонин санагдал жоо тийм ер нь баян байнгын л одоо хөдөлгөөн хөдөлмөртөл юм л Яа байнга хөдөлмөр зөксгүй хөдөлмөр л дээ. Тийм. Хотын хүмүүс ч залхалыг юм байнга давцдаг ажил байхгүй юу? Хоноо хийх юм. Хотын хүмүүс угаасаа очингууд амар залах уу. Ийхгүй хаад ноёчгүй хараа хараалгүй хашааны гадна ингэчээл 50 гектар энийг л хараал. Юурээс орж иж тусч хонь мөн ингээл тамгалж монголол тэр болгон 2000 хонь ич нэг нэгээр нь барьж штэ. Барьж хийн штэ. Хоёр хүн нэг хүн баг нэг хүн одоо би найзтайгаа жоохон мохтой би найзтайгаа л хийдэг ус. Тэгэл ээж ав тамглал э, аа ингэ салтаанд ээж өгвөл ээж чихэн дээр ингээл тамга дараал тэгэл амд нь одоо тийм туулганы ийм зэм өгвөл тархлуулна гэл. Тэгэл ингээл ам болгонд нь 2000 оны ам цутгаал тэр 2000 оны гэж нэг хүн нэг хүүхэд гэхэл би одоо гэхэл 1000 хойно барьж ин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхэд ч сарвааштай гар чи ингээд бүр ингээд атгах шуудахгүй байлд шүү дээ бүр. Бараг бүхэл өдөржингөө ингээд гараа ингээд атгах шуудахгүй хамаг юм чи ингээд чангарчаад. Тэгэл ээлжин дээр нойтон гэл ийм хүүтэй авч үргэж ийж өгөөл болчин болчин ингээл барьж марж өгөөл ингээл мэдгэл байсан. Тэгээс тэ янз янз тийм ажил бол ингээш тонь миний ярган мэргэн үт чинь халуун наранд хүс багсдах утгалтай. Хоньны тэр том хоньны үс ноос ингээд хайчаар хэргаад суунагт чинь бүр хар бүр там штэ чи бүр тамд очисон юмсан гэдэг боловч хийв зүгээр хонь яргаа суух юм байна. Ингээд боли болиг бар уурлаад явмаар. Хөдөөний хүмүүс бүр ингээд гарцсан хүмүүс юу ч мэд зүгээр инээлтэй зүгээр ингийн амьдрал инээлтэй хонь яргаал ямаа ягтэйч инээлж хөөрөлт. Тэгэл хотоос хүн ирэнгүүл ярвагаал нөгөө тэгэд илж ингээл ингээл нэг хөгийн нэг бойтг юм шаргаж байгаа юм. Би минь харангуйч. Ингээл хийчих юм яа. Юунд нэг бодож чадаад байгаа юм. Тиймэрхүү бодлоо. Тийм болохоор ер нь жоохон <laughs> хотод гэсэн чи хүмүүс зүгээр л фитнес явж идэг шээстэй мөнгө төлөөд <laughs> биений бие тийм одоо хөдөөний хийдэг хүмүүсийн одоо биений ажлыг те мөнгө төлж мөнгө тэгж хийдэг. Тэгж хийдэг тийм байдаг төмөр өргөдөг. Мөнгө одоо тэр төмөрийг одоо яах гэж заавал тийм төмөр байх хэрэгтэй ч юм уу яа мэдэхгүй. Тэгвэл хөдөө чулуун болгоор бол тийм бөхчөө мөхчөөч тийм бүр заавал мэдэхгүй одоо тэгэл говн чирэг гоё ирүүл байж болно те. Тэнгүүт л заавал тэгэл мэдэхгүй. Зовлонтой харагдаж хүн өөрөө өөрийгөө завгаад байгаа юм шиг. Аа. Яг satisfaction тийм адреналин ямар ч ялгарчлаа бол тэрийг хийснээр ирч хүчтэй болооч гэдэг. Гэхдээ надад бол нэг утгахгүй санагдав. Өөрөө мэдгүй. Яг ч зүгээр PC мессеж чинь самаагүй дэж тоглолчихсоноос. Тэгээ фитнес ч бас тийм ч амар буруу мөр юм шүү дээ. Буруу юм биш шүү дээ. Буруу юм биш ээ биш. Харин ч зөв шүү дээ. Би тэгж явах чинь. Үгүй ээ зүгээр нэг нэг одоо би тайлбарлаж чадахгүй. Тайлбарлчихвол чи ойлгол аа л тэгэл та бол. Одоо чи яг тайлбарлаж юм л бай. Тийм болохоор мань одоо ингээ бүхт явж байгаа хашаас. Би жоохон хөтөө тийм бүх болохыг би ч амар байлдаг ус баг та. Үндэсний бүх мөх хүүхдийн үндэсний бүхэн юм уу чи 2000-д орж ирсэн. Надад одоо мөнгөн медаль дээр байт шүү дээ. Тэгэл манай Америкт наадмаар барилжсэн гэл Америкт бас наадмаар барилжсэн тий. Хоёр Чикаго байлаа. Аа. Хаана? Үгүй, Дэнүр. Дэнүр хоттой. Дэнүрийн монголчууд ер нь хэд хэдэн хэдэн мянга мянгуул аа гэж байна. Мянга зэнг байт юм шүү дээ. Амар их үйт юм билээ монголч. Дэнүрт бол. Яг наадмаар цуглахаар бас олоолаа. Оо амар бол багц шингэлцгүй хүүхдүүд нээлж өөрөл <laughs> дандаа нэг Чикагогийн наадам болж болсон ч шүн нэг ах нь авгаагаа зодч муудсан ч гэсэн бүгд л буцаад Монгол болсон гэдэг чи <laughs> монголчууд нэг архитаа зодцоод наадам наадам үеингүүд Монгол болоо. <laughs> Тэр авин яг бяцхан Монгол болсон гэдэг чи. Аргалт төр зүрцэн тий. Нүмүү юу яах вэ? Ерөөсөд насаар зодч үзэх юм эсвэл их нэртэй дэрхэлдэг юм. Гид наадам болсон. Нүмүү юу яах вэ? Юу юу яриад байгаа юм бэ гэж босч ирж байна. Тэр нэг Чикагод бас очиход тэнд бас нэг Монгол нэг э, нэг ах бас эхнэр мэхнэрээ нэлээд уухаараа нэг тэгэл монголчууд ч нэ тий. Бас эхнэр мэхнэрээ зодчгол тэттэй гэх шах. Тийм хүмүүс өдөрт те нэг те нэг зод зөгч могцсон байдаг гэх шах. Яагаар тэгтгүү. Тэр нэг тийм ах цагдаа нартаа буудуулаад өгцсөн мэл шүү дээ. Тийм. Яг э, цагдаа нар гэрт нэг domestic violence гэл дуудлагаар хурж ирсэн чинь нөгөө ахын сохтуу тэгээд бас хутга мотогоор дайрсан байш. Тэгэл Америк цагднаар бол тоглохгүй штэ зөвөр шууд буудаал тэгэл яатсан л. Тэгээд нөө яхад хилээд амьддаг ус нэг батага байнд гэдэг усхгүй юу? Ста. Жижиг юм хар сакс тоглодог энэ төсөхгүй. Тэгээд Чикагоос ирсэн. Аа. Э, дэнүрт бид тэртээ сакс мохтой дэнүрт ажил хайж юм яаж ирсэн. Тэгээд манай дархааг нэг найзанд бас хамт байдаг усхгүй тэр. Тэгэл найз ихнээ байнг ярд найз их нь Монгол. Тэгэл яг ингээд бидрээс халаал Чикаго буцсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь яана гэл манай зорчсон батга чин баригтаад аавын хаалга татсан мэн гэхгүй юу яа чи найз өхнө бүр 7 удаа утгалсан байдаг гэсэн орсон чи хуурж исэн юм байл л те тэгсэн чинь бүр найз өхнө бүр 7 утгалаа тэгээ өөрөө илээгийн юугаар шоронд яваад Америкийн шоронд орсон Америкийн шоронд ороод Тэгээ амар гоос. Би тийм гэж итгэхгүй юмсан. Амар хөөрхөн мэнэ төгссөн хог. Энийгэл хөөрөөс хөө андаа мандаа гэл байгаад нэг жижигхэн бор сакс тоглолт хүнд. Тэр тэр хүн тийм царайтай, тийм дараа хүн хүүхдүүд гэл ийм хийнэ гэдэг чинь те. Тэг хүн нэрээ яг одоо ингээд яг эгцгэн тааруул нэр ямар ч хүн биш та. Яаж яаж магадгүй. Хаяа ингээд би өөрөө ч гэсэн ингээд би бол нэг тийм амар асуудал хайж байж хүн амтан яадаг тийм хүн биш те. Тэгэл зүгээр ингээд даруухан л өждөг гэж шахах хүн. Зүгээр эвтэй байхыг л ер нь боддог л да. Цаанаас багасаад ер нь жоохон тийм нэг амар тийм байгаагүй. Тэгэл яаж та яа бас тэгэл боддож шв та би яг ингээд ингэчүүл ингэн тэгэл дотроо гэж төсөөлөө шаа. Одоо яг энэ одоо тэ хаяа гинт гинт ингээд амар уурлахч бас амар аюултай мэл. Доотлын айл малын хүмүүс дуурладаг ч юм уу хэвээр. Яг нэг ямар ч хамаагүй бодол бодоол тэмүүт хуучныма бодоол ургуулж бодоолоо. Тий. Хутгалч хутгалчдаг ч юм уу тиймэрхүү юм боддоо шаа. Хутга ботгоо боддоо шаа. Аашс. Гэтэ тиймэрхүү юм яахгүй тулд эрэгтэй хүн бас өөрийг нь одоо фитнесээр хичээлдэг ч юм уу те дасгал басгал хийж эсвэл тэр одоо нэг тулааны урлаг марлагаар хичээлэх юм бол тэр одоо юу нэг арай багастай юм л арай тайвширдаг гэсэн эрэгтэй хүн бол эрэгтэй хүн чинь ингээд ерөөсөө ингээд хөдөлгөөн ихгүй хөдөлгөөн ихгүй ингээд байгаад тахаар цаанаасаа ингээд юм стресс хоримтлагддаг гэж л шүү дээ тийм яг тэр үнэс. Тэгээ нэг нэг гой заалмал аваад ч юм уу те нэг би нэг ингээд нэг яасны дараа нэг те ядраал ядраач юм уу те бүх ингээд хөлс мөс гараал нэг гой болт шүү дээ. Тэгэхэд нэг ингээл нэг нэг юм стресс гэн багтдаг ч юм уу стресстэг нь. Анх удаа каратегийн бэлтгэлд явал гарч ирэхэд болж та үнэхээр амар баяр амар гой санагдчихсан юм байна. Бэлтгэл нь бас амар ус болохоор их шах. Бэлтгэл дээр бүр ухмээр санагдаж байгаа. Тэгэл яг гарч ирээл яг дууссны дараа амар гой амарч байгаа юм чи. Тэгэл яг дуусгарч угаасаа тэгэл нөө нэг э, тархаар чинь допамин ялгал ялгардаг гэдэг. Допамин аа. Э? Тийм. Нөө аз жаргалын гормон гэдэг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл миний өөрийн шингэнэ аашиг. Мистер допамин аашиг. Э, Тийм ялгард юм уу гэх шиг. Тэгэл ер нь ядч би ингээл амар уур урцсан стресс зүйдээ фитнест явал яг дасгал хийснийга дараа бүр ингээл бодонгот ямар тэнийг юм дууралж ирсэн бэ гэж бодчих юм уу. Ямар гоё тэгэл. Өөр ер нь ер нь тэгээ одоо би бас нэг юм уу сонирхож эхэлж байгаа. Ашаас. Нөө YouTube дээр йог йог гэдэг юм лээс зөв өглөө усаа 7 minute йога мога гэж зөв дагаад хийчдэг. Тийм ихэд нэг йог ч нэг ингээл нэг амар хөрх хөрх октод хийгээд байдаг шүү дээ. Яг үндэ жоохон хэцүү юм биш шүү. Яг ингээд тэр байрлалыг наваа зогсоход ингээд унах гаш таа. Тэг болцсон ингээд бүр ингээд ядрааш хагаад. Тэг ингээд тэгээд өглөө нэг хүн чинь ингээд босчоод нэг жоохон нэг бие чилээд ч юм уу нэг сонирн босдсон шүү дээ. Тийм тийм байдалтай авах тэр йог хийчихвэл зүгээр тэрийг YouTube дээр бол байгаа. Тэгээд тэрийг хараад хийчих ч юм уу. Тэгэхэд бол гоё юм лээ. Би бас нэг юг тэр нөө бясалгалын юг бас сонирхоод YouTube дээрээс үзсэн бохоггүй. Тэгээ бясалгал хийх ямар ашигтай байд нэргээл те ашиг тустай байгаад тэрийг нүдсэн чи бас яг нөө хүн чинь ингээ зүгээр ингээ чимээгүй ингээл бодлоо ингээд нөө хүний толгойд ингээд байнга л бодол орж байгаа ч тийм янз бүрийн ингээд бодол ингээд бодоол тэгэл тэ сэтгэл санаагаар яг тэрэнд ингээд зовоол тэ одоо яах хэвтэй гэж гэдэг. Ингээд ерөөсөө яг яг одоо байгаа энэ яг энэ цаг мөчтөө ерөөсөө анхаарахгүй дандаа ирээдүйд болох юм санаа зовоол ч юм эсвэл өнгөрсөн юм болсон нэг юм а бодож одоо гимшээл ч юм уу тэ Тэгээд тэгээд идэм байл л да. Тийм яахгүй яг яг одоо ингэж байхад яг одоо бясалгалын юу бас чухал гоё юу яад юм бэлээ нөлөөтэй юм бэлээ. Тэрийг зүг амьсгалал ингээл тайван амьсгалал яах гэсэн гоё болцоо чинь. Ингээ тэгэхэд бол ингээ юм юм төсөөлөхдөө л яг бодол ер нь амар юу ч ярьж өгөхгүй шээ. Нөө өчтөр би зургд үзчихсэн аахгүй. Зар зар явлаа. Тэгсэн л порт морто зарна мөн гэл гисэн. Тэгэл дараа нэг нэвтрүүлэг явсан байхгүй юу гэлээ. Тэгсэн чинь нэг тийм жоо хөгшөнд их жоо байхгүй 50 гарцсан. Аа нэг юм жоо бөөгийн хэрэгсэл мэрэгсэл байгийн барьцсан. Тэгэл ясан чинь нөгөө яриад за бид нар одоо ингээд яг гол үндсэн сэдвэр рүү орё. Тэгээ та нүүрэн дээр нь гардаг энэ нүүрнээс нь янз янз юм гардаг ийм залуучуудыг та эдгээдэг гэд А тэгдэг ба та яг яаж идгээд гэх гэсэн хэрэг чинь а ерөөсөө юу л та мэнтө тарны хүчээр долоож идгээд юм байна. <laughs> Долоож. А долоо нөхөр гэсэн чинь ерөөс ингээд өөрөө долоод гинэ. Ингээд нүүр амын бүгдийг. Одоо ингээд 20 мянган төгрөг өгөөсэй. Шинжлээд тэнгүүтээ зүгээр ингээд долоод гинэ. <laughs> Долоогоо тэгээд идгээчт гинэ. Нэг ер нь эхний удаа даа идгээд юм даа. Хоёр дахь удаа би бол долооход боо моон дээр батг гарцсан юм чинь. <laughs> Та сайн л олоогоод өгөөч гэж шахах гэдэг. Би олоолох гэсэн. 20 мянга төгрөгөөр зүгээр тийм юм чи өдөр болго ирдэг те. Хичээ гэж шахах. Нөө чи арилдгүй. 20 мянган төгрөгийн юм. Яг уу? Яг энэ хошногны амсран дээр нэг батг гарч иж шахах. <laughs> Долоогоо төгөөч гэж. Үзмэн үзмтэй. Яг тийм болцдог те нэр хөгийн юм шүү дээ. <laughs> Шамбрам шамбрам яаж ихэлэн гот орс руугаа нэг жижигхэн ийм гачи юм үлдээш ингээд мөрөнгүүд ингээд тоглогдоош. Йоо гिचээ. За тэгт. Яг тийм. Шамбрам. Гачи юм бит. Миний бүхс ер нь тэрнээс хойш ер нь хизээч. Би яг жигэн шамбар үзсэн юм. Эргэж эргэж э, юунд ороагүй хөш. Жихээд сууж идэв. Эргэж хэвэндээ ороагүй хөш. Чихүүлээ л. Найс нь чихэдгүү. Аашаа. Найзынх нь боб болыг чихэдэг юм. Аашаа чихэр шиг ч юм. Бов ихтэй яг нөгөө нэг юу шигтэй. Ингээ нөгөө нэг юу гэдэг лээ тэлэх чилөө. Ханны нөгөө нэг ширүүп хийхэд нэг тэлэх чил. Тэр шиг яг дотор нь ороод ингээд ингээ гацгаар юм шигтэй хэлбэр нь яг мөөг шиг нөгөө татгшаага орохтаа амархан гарахтаа хэцүү юм шиг. Тэсмэрл хоног болохоор гацааш аваад шүү. Гэсэн чи боог бүр тэгэж яриадсэн шүү дээ. Дээр үед ингээд бас хүнтэй олон хүн шаалцдаг багтдаг шах. Нэг юм хтэтэй. Тэгэхэд ингээд өмнөх эрэгтэйгийнхаа өрийн шингэний нэг гарах зорилттой гэж оруулж байгаа өрийн шигний бовоор ингээс одоо бовны чи хэлбэрчсэн ингээд юмсыг гурвалжиндөө нэг юу штэ тий уртлын толгоонд яг ингэж орхотой амархан оронготой өрийн шигний ардлынх нь яваар ингээд гэж гаргаж тэмүүтэ өөрийнхөө өрийн шигнийг гэж оруулж оруулаа ноцоос шиг <laughs> тэгж ярьсан байлээ ашиггүй миний боогтой тийм шээ гой лантун бовтойсэн л та <laughs> лантун дохой төрийн бус байгууллага юм лантун бов лантун бов зориулсан бэлгэвч 99 оны байцаан алтай охин ч гэж. Сая тийм биш. 99 онд ч одоо 16 өрнө өстэй тий. Энэ жил дүүгээс нэг дүү шатсан чинь бас хин тгээ шатсан юм байна. Алан байцаа болоо ш. <laughs> Далбайгаа шатсан. Зарим тийм байдс угаасаа сонин. Зарим нь тэр тэр ихтэй зүр анханасаа тийм байт юм болоо эсвэл зүр бүр ингээд олон боов орж гарсаар байгаа бүр ингээд сунаад бүр ингээд Тэгсэн шүү. Сексигээ шааштай өгш. Тэгээ энийг сонсож байгаа байцаа алтай өгтөдөө бас битгий бодоорой. Та нар байглаасаа та нар бүх үзсгэлэнтэй аашиг. <laughs> Байцаа. Гэтэ яг нэг гоё жимби яал гоё те. Яа зүг нэг татгш. Яг нэг дот хонеастай те. Заас тэр чинь бүр яг нэг насан туршийн хүнтэй сексж байгаа шиг шээ. <laughs> За доосон шүү. Тэгж сайхан л да. Хин хин байцаа ал руу боов ихийг хүсгэвд те. Бүгд далбайцаа, уруул нь унжицсан. Мөн арьс шаттай. Тэрийг нэстэй ч ядаа шаа. Хуушуур шиг шааж. Тэг үр. Нөгөөдгийн үр ингээ явах. Салхинд бүр далбагнаа шаашдаг. Салбагнаа шаашдаг. Доороос нэг зохиош байгаа. Тас тас. Аа. Байцаа алуу. Аа мэдхгүй. Эвгүй октод өстэй эвгүй болоо шатчих яг тэр дунд нэг байцаа алтай охин сууж л байгаа шүү дээ. Комеди дээр. Тэр охин жоохон муухай. Хомээ сууж үлээ. Чамаа хийсэн дараа. <laughs> Аа? Юу гэнэ? Аа? Хомээ шааж авах. Дутгш байгаа. Хоёр юм гарсан. Одоо айгу галуу. Галуу. Галуун алтай болчихлоо. Байцаа алдчих муухай юм үстэй. Давхар давхар нэг гараад. <laughs> Гүшх хэдэн ч сэрлийн цаг байдгийг. Гүшх. Мэдхгүй байсан. Далбгансан арьс шээстэй. Тэр зөө хайшлаа шаасдаг л тэг. Хайшлаа буцааж имбирүүлээ ш. Circumcision шиг ш. Тий. Тэгээ шаасдаг юм байл ш. Тэгтээ хүмүүс ч амархын юм шиг үлээсэн. Юга ахуулцдаг те. 14 хоног болдог ч. Ваа энэ айц хийлгэсэн. Түү. Тэгээд юу өргөө өргөө. Дараа нь тэгээд ямар болсон гэж. Аа бүр дуртай болсон гэж. Эцхэн бүр илүү дуртай болсон. Бонд нөө. Circumcision. Бовоо нөгөө нэг өгчийн таслалсан юм те. Арсын зүгээр ахуул. Арсын ахуулчдээ шүү дээ. Ахуулаад нэг зөвхөн одоо уртлын шамирдаг хэсэж гараад ирдэ шүү дээ. Тэр чинь ингээд зүгээр тийм хийлгц хүмүүс ингээд амар тийм зүгээр л үнэр мүнэр гэж байхгүй. А дээрэс нь нойт мойт юм байхгүй. Ерөөсө хуу хураал юм явьждаг. Зүгээр л тохоо шиг өөх. <laughs> Тэгээд порнон дэрсэн долоож ингээд боог ингээд норгоод димэлж шүү дээ одоо зүгээр жирийн ямар ч тийм circumcise хийгээгүй бовчин гэд үнэр танар шаад шүү дээ. Хаяа. Ер нь фиста шээс мэс. Тийм. Удаа шаачвал тэгээд нэг лалрын. Тийм. Ерөөсөө хэдүүлээ маргаан шаачлуулъя явж. Цэрэн бүрүү имлэг дээр ашиг. Гард манлаа имлэг дээр очиж. Хайшлуулъя. Таван залуу очсон байдаг шүү. <laughs> Дөрөв өрөөл тав дахь нь өнгөө өдр гэж шагаа тийм. <laughs> Тийм багц магц байгаа юм шүү. Circumcise хийлгсэн хүн байна уу? Тамира тамира хэлсэн үү? Тэ. Хийл гэж хэлсэн. Тэ. Хим багтаа багтаа. Мис асал орсон юм уу? Ямар вэ? Цэцэрлэгт багтаа. Харин тэг хүн яа тэгж тэгвэл ээж ээжүүд мэддэг байх тий. Тий. Аав ч нь угаас тийм болохоор ээж. Хиний шийдвэр байсан юм. Хойлонгийнх л ярьж байгаа л ярилцж байгаа л. Тэгээд заримдаа тэгтээ нөгөө нэг яагаад яаж тэгэхээр одоо мангар том бавтаа шүү дээ. Тэгэл <laughs> тэгэл. <laughs> Бата бүр аа. Азрах шиг. Шааша чинийхээс том биш юм шүү. Амар шахуу тийм. Аа. Тамирагийн бовч ч одоо бүр охтуудын дунд бүр газар аваатаа гэтэр гэж. <laughs> Охтуудын ярианы сэдв болоод байгаа шүү дээ гэж. Юу гэсэн ч үгүй. Инстаграм дээр тийм. Боон газар авч идэг шээс тээ. Америк Америкийн порно одод л тийм байт юм. Америк ч бүгд тэрэ хайшлцсан байт тээ. Тутахаар гүйсэн байна. Уул нь хэмжээгээр боллоо гэж. Хаалга хаалга. Don Jeremy нөө Америк энтер номер 1 порно од ч юм уу. Аа тий Аса Акири бол тий нэрээ. Төгс амтын шивээр. Тэр царай нарай л хэцүү байт юм аа. Царай л хэцүү. Тэр уруул муруул тэр. Аса Акири зөвс цай сенцэрэтэй байт юм аа. Яг нүдэн догшин нэг тийм сонио хөмс үсэгтэй те. <laughs> Араат шиг шарагдаж. Өнө гадаа тийм шиг японч юм. Өнө порно царайтай бүр. Харин тийм урал. Мари Осава юу? Ингээ шатсан те. Мари Осава. Тэр чин яах вэ? Тэр чин бүр яг олон ангит кино мөн тоглоо Филиппинд од мод юм байл шүү дээ. Яг зөвөр олон ангит киноны жүжигчдээ царайлан юм л яг үүндээ порностаар шээ. Царайлаг царайлаг. Тэрнээс би минь гоё биш. Асакири шиг юм л. Асакири бол Асакира ч юм бол бас юу үйтэй гар шүү дээ. Жинхэнэ мооч би хөх мөхн бол үнэхээр бас зөмбөр шааж. Нэг том бүр орой орой шааж. Нэг том хөхтэй биш. Зөмбөр оройтой. Нэг нэг Аз хөхөт. Тэгтээ их гоё гойлбортой шээ. Хөхний хэлбэр бас чухал те. Нэг гоё юм босоо юу юм те. Босоо овоо шиг. Алтай таван богдын тэр орой шиг. <laughs> Тэг дээрээ жижиг овоотой. Үзмээр. Мангар тийм. Надалаа бүр нэг аим хавар хөхний төвчтэй эмгтээч байгаа юу гэсэн. Оо тийм заунд. Дарк. Ууртан зүгээр монк сармагч хөх. Монголчууд ч бас тийм штэ жоохон хардаа. Хард. Йоо яаж жоохон тийм нэг Европ ч юм уу те жоохон тийм шар шар жоохон тийм ягаан өнгийн Ивгүй шаа <laughs> шүү дээ. Гаргаал авсан маа. Би тийм охин шаалчихсан шүү дээ. Тийм жижигхэн заяа гэсэн. Овг аймагтай шүү. Жижигхэн хөхтэй заяа. Энийг хүн дээр хүү нэгдлийн хөх шаац. Үзүүр нь урт шаац. Шаал. Би гараа үзүүр нь нэг сарвчтай шаацтай сагдаж <laughs> шүү. Мөнхөө эвгүй харагдав лээ хэвээр. Зааваа. Өгдөөш харс өгнийхэн хүмүүс ингээд шүргэ шаа. Гижигдээ хоруу юм байна шүү. Тийм шижиг үрдэм үл дээ арахгүй юмсан. Эмэгтэй хүний бас хөлний хорооноч шижиг бах муухай тавьсан та. Хумс хумс них муухай ахар муухай дэш юмсан та. Яриач гой жимбгэр хөл гой те. Нэг нэг хороо мороо. Жимбийсэн яг манай эхнэрийнх шиг аашиг Тэгээ хурууг нь хөхөж харамсгааргүй. <laughs> Зарим өгт чи эвгүй шааж чаа. Ивэр мэвэр шаац те. Багаас. Цагаан ивэр туурай бараг шаах те. Хөл нь ивэр шиг шаацсан байдаг ч те. Тийм шүү. Туурай. Туурай шиг шаах. Би энэ яа тийм африк омг юм стан шиг. Илсэн дэр гэдэг. За тэгээд ер нь дуусах уу? За ингээд дуусгах та. Сүүлдээгээр эмгтэрчүүдээ дарамжлаад дуслаа. Хийж ээж хөндлөлтэй хараад. Та нар эмхтэй хүнээс төрөөгүй юу өдр гэж аахгүй тий. Төрөө үсттэй гिचим нүс гэж аахгүй. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн биднийг сонссонд бид нар маш их талархаж байна. Ааш. Олон толоо юм уцаад байхгүй. За тэгээд өнөөдөр сүхэ тэмүүгээ зэндэ бэлгээ тамира кофа би бид бид хитүүлээч юм. <laughs> Бид долоо баг шээс. Хөт дөрөв хамтлаг биш яахгүй. Нэр байлаа. Чимдээ. Бид нэр тэг ингээд бэжтэй. Ашиг ПМ угаал. Тэг. Төрүүлээ. Бид дөрөв хамтлаг. За тэгээд сонсдогт баярлаа. Энэ хүртэл сонсон хүн байвал баярлаа үнэхээр. Би бооцоог гэдэг шиг байна. Билэг өгье. Энэ хүртэл сонссон хүн байвал бид нар хамгийн сүүлд нэвтрүүлэг юу гэж хэлсэн бэ? Гард болно. За за бай.